Юрий Айдаш, Атнер, Валерий Карпов Улать. Самантлық шавжын, юне чисшын, пегилейтмарым музыран. вулаганым ежін, сәк пәдек парнене манран. Ингек-сингек түс седертленне, ватшиныез, ея жедем. Әнен, куну жебе күтленне, манжа калавын ергезем. Унсанебек вазем санланны, кышупкарах та мендывас, пире йылдах визеллі баны, сағалдені де бұлышмаст. Тен ме курас килне шапла күн жылдал кежінде, пәржен ұстанен пайыргее чаранаймас пуринжінде. Манада иліртірі шин жүнен пір вұрттын-вұрттын кедесі. Мінбе буян, мінрен вұл чуғын, мінрен келет вұл тебесі. ма ұтла анзат пекке де хұш чух Шак шуғышсем, ундан итті де палға тресманын жұныма. Тада, шав юраду сымағын, не жыра-жыра, шипрен де жинжерек сукмагым шатсе жүрері сывымыра. Айғай, әп не пәдердім. Кайран итузым калажар. Вула, не жидерде, ытлашыне кажар, кажар. Халь вағыт хамырын калавын не учса курма илде деп кемел жынгыравын сассида пратыр йығырма ун янгыз кеввенет онларға, ычтавыл йығырать пұғарға нарбитлі сары херзене візен тибер гатчизене кама шав помидор сымзаллы капрун зуғаллы азатте алзы жібе сәлде зілде кушне хессе барат темпаллы хаваслы ұшқын варынде, эрешлі чыры жайынде. шапла шапла езырын ку шәне жул ку хәлмуди. зал роман герой ажырадыр чазақ кыдардып тұқтыр чим Хал вғыда заямазыр педу ямазыр, калам кыш зем Паланы паланы земде марина авдырать кулянчык манживых пәліш ыры чун ырламалли нумай чун те ытларах воданжык, те сабаланжык пулныран савныя сивен Унбаун танды же, Милана, сюедуда да тюрзымза. Вал пәрргашрах мӹнь улдаланы тусне тепринжен хыбынза. Те привара, он мане демжи, Щур литтерда илменшке темжін ашныгаш. Сяни хадара щут тизір камхалы хер барать. Путланны жежак юлдажын, Шабах волунжын үгенмест, Кундах валам немскерджен мест, Сахландарать пулас шән тажы. Миланы ба, халь малданхи, леш, пурыны шинны, пахи. Кундах мӹнзылдава білместе пір кандидат садурысчах. Хаярымне таша жәнместе күшлать сархерзене анжах. Хышпаризем каланы дырых шав жин ытла да бұлны йыры. Мәнле херарым аргене хышвығытра дытмалыне бе бұл хывны нигіз. Шинна хирзе хайхышнелле хабарны имеш үлелле. Хал бурына чиберде дигіз анжакта шағызас құра янра суябек халыхра ав энда эреветлик атчы убабек вайлывыл патвар чабы тақшанақ янрачы палет пір пач сылдав зырмар мургашта электе уладыр ун юн бүляновне курадыр ак халі пәрана була пиреде живых чулхула он баян ежибер завные шат шипшын задашлаганны чулхуларан аван завны шыбақ тагамдам занные. Сяпла, куч хитринех савать, шатра битли, ах, хаш сывлать. ну май гунда яшкерім. Ерешілде жабардым дир, вылянжық сынлары хере, кунбеккене курна Ташлать ман ән, чынақта жавы. Чим, ав геройда, курыравы, темле юлдажы бедырать. зыне елдырать. Херушкын не сынать ынатлын, куын юратна әзебек, кывакта ыжы кузебе. Анжақ пір жағын жыны ятлын хаваслы яшынна тада кышт чапта илне бойыда. Поэт Вадим Атнер тарғашын. Хизепле критиксем сирденеп хергені яшын, яшшын, перомытлада димзірден. Кажар вғыт тубаймарым, хирде булман, цеға гаймарым. Харасым бурда жылықран, ширам хадерім хран. Икке байланны шәр зуране, поэт чыри урлах вырца, шурать пулзанына касса. Ебурухла герой жрами. Щук. Унжыби ман манжутпа, пидехте тәсліхлі жұба. Эпин семер сабыр булыр, тазам бұшланны жаврама. Ман Аполлон мнуге гурыр, вальсра бұшланы жаврынма. Ташлать выл шымылында ирек Семжен бұлінде пурбір ширып хердузым білік не тем кулдарать, темскер вылдать, пірревыл херінжен дезебіз. Тепре чарзырлан айтсамай, ана кучран дингернемай. Алғасны бек кенсауы стебіс еплет тілгі чугет сасы, хальмодыш кедырықласы. Актажы бәтірі. Ман боедым сабайлын пұштай хере. Кәзех, палланы силуедын үгердіге туғатлері. Поэт ун ғышын, көзі жишірі, самант шар жирлыбек пишрі илемлі сон унумінде. Эй, шамрықта әлкендінде, ытлада ховорт питте жомыл, шанза бірден бір үрріне, парджун дубат міндеприне. шаргымыл марунда, пәр гомыл, вылять тежугенет, візет, яджашлать, еке візет. Езе хилемби. Шыпталып. Ну майшке гурманны. Шапла, шәнжул да житрі саламладып салам елтмандыр ияла ажуа нөмілі жұбашы, ватшин хүллен күштірдадашы, мінжі жымылба езіргунда ешлеместір ишкулда ку калажун шымгие бызык кәскен галастық хале Пәр журналда жымыртереп Езір хал ялмухтаве чизі шабах илзем раллыра туз пілішсем нумайзалыра Ун алыне семжен хер сирде, кучрам бұқса, ел-ел гулза. Шак себішлік шивдзе хестерде бойыда касса. Анжақ выл немін балыртмары. Тек херін алыне дытмары. Темдем жинжен калашнымай, залазын ары бұл бұрмай. Анагына күшпа дәллері. Кәш чәнже илжеде тусне, пуш сәлтірі илембиенне. Ак выльский, пирін ял жібері. Тек уры хере занзуйла, варнаралла, шул тагырла. Мінле бұл чыжи сымағы мұндарын сандырын. Анжақ саланжы хер ағағын. Нажарим, курымла ажақ. Чын ивырчы заманжы хамда жақна пірре бұқсағынландым. Эппен манарда візіне пұғарға үттізем земжіне. Шыпланжы музыка. Шыр заслын янрары зал вәшірен візе. Кәш хелмуджи дезе, Чынақ шын жүлгілі хаваслын, Чәнет пурне де амыртма, савалама да юрлама. шы юрыш сэмбірерін, икшерін тухаган да бур, пуласлық шамрық радемерін, пәриде жән маттур. Порчкан бек юғайза удашы, пужакыш шүлелле уғашы, Шунат пек шамалалызем, хүллен хуллен хумханны жем, херзем шырандарашы юра. Анжақ яшсемде ябықмар, пурах візенде барғадар. Камынен мес тарғашын гурыр, кашние трошын, ебернес, ямагамаев, мадиргес. Ак тухры илемби, сиренен кужа емықтарат кеби. Кәскеде табылка зелене, ты шут мерден жіппи. Ун земде мое ужы, каштқа қажырмын ғымылы бұжы. Он буржын жүзе емғура, юғат, юғат болмай давра. Он Париж пушмаге гранат саткенін тезебе сизет. Шак хизебе чанахтырат чуынын хаге. Сябах чейлем лидусем, анайыплыр хер уризем. шүргей шүргидезе келемі, пәр уйрым байынже Ун Он жыл жебе гына мін, темле болзан да бұл япшар. Шак пірлі епле вақладын, ына бірле күрзі қақладын. Манылем беде завынбек, тен жүрілні жүргедедек. Пюзейбеде, сонебеде, икшеш пілдеслі күжебе, выл тыткынлары кунды күнді яшшинзене Поэт Поэтта бұқры үнжіне, итлері унын юррине. небе шапшуры жәмірт, писсен тада жырлыне ташта және шунатлы эмет ташта шунатлы эмет ташты телейлі шырзене міскер жырай хура жегеже кербек аят шурба келет е ют шырземі ілірдеші, е ют шырземі ілірдеші, е беге ун тивлет шакуй хирзем мана журатны Сіктерні манын зыпкана пулин демет сем шунатлы Пулинде әмітсем шунатлы, телей кундах кәдет мана. Вешленже юры. Зал парғарыз бис тя ал жубадь. Щук елембедек юрламары, вăл тузы зембатне жубать. Тубать, парушкын бұғынашы, ана телей, телей зунашы. Иргымыл бағдалаза Чапча чап илеші туза. Херелні илембі, әженне, күшшулі видер хай шаржан икрет шыл жудалать. Поэт стена жүмне завенне, сынат волжа чари чарилет сигезіге. Чанеща сова вуламашкан, Вадим тумары ушкана, хунавлы хушине духмашкан, аванда марбе халына. Ташта жугальджа шамыл жуғыш, темрен воданджа ирек шуғыз. Хал унын шамрык черенже, егеге мен шав яралже, Шав шип ағақ пірдие, пушра бұлман мерден тухя. Мая жақман тарай жуға, қылға құрман алға әнжие. Шын жылдадат туды, эс чидазы, эс чи шутты. Тақшан шавалғасы жереме шарран жұптарны вғытыра, поэт букварица жүрені. Хер сикне сары қара. Унжуқ парень варанны әміт, теприн телее пулны әмгедж. Пәрейін візеві пурдінде, теприн бұл амыш чарзінде. Пәрі үнджуқ вуланы сывы, ангарны вұрттынырыма, тепри юратны юндарма. Сяплашке икке жыде сывын пәлмезірек бірне, тайдарны пурны жалдырне. тұх тухяллы музы, яш вайғала жүзендерзен, темлі азамлы да жарузыр, хаваслықпа хемлендерзен, Аваллых, паянхи, малашлых, шырди три мынашлын, атнерумне шыржан-шыржан, үгерінмешкінді дынзан. Вун житчери кернеклігатчы, кашнирден херджерине хаварны жух хыйсынарне. Манилемби шкула жубатчы. Пушламыш хут черден аллы ширатчы унын заспаллы. Мускав, атнер дад экзамен, ах веде конкурзаналы. Шагащы список, савын, атнерін шук савынмалы. Кунба херюлле яжап траме, икшул тардык рызавы травыл. Варана кетсейлет мухтавлы университет. Кунда шоп пилік худ хелиртне, шавланы пилік шургунне. Атнер курман Тень Тенькам білет, хал юнилтне шав журулас сежек шинжен. Анжақ сағалы хердінжен. Ундан вишул шкулды яжушкын тынлануынын сымахне. Врентне бол Толстой да Пушкин чабагларны жалгене. Кутелелле ман хер булны, аттестат та илне. Чундан юратныран юрра, вұл килне ват шубашкара. Анжақ тел буласы инжемен, Поэт ятне сайра бірре хер гургаланы бежетіре. Ендеш тезе гына жи темін, шавят топ чарны хер Савви хускатны шуғышне. Эдем хватлы, Шут шандалық хошчух тада хватлырақ. Мене яшчух тумахалаллы, шавна ваймын ватлықра. Атнерін өзі ир варанны, ажалық павыл даранны. Курман далай хынына, куужымлы жутлагана. Чазақ вал дуйны жебіш турдым, анжақта юраду дени сыбайлықра бизегенни тілінмеллі азамлын шуттын ытла тазан курынныран тухман ұнду еме ышран мижен арспен жерден санары унжеринже бизетленмен ана анланаган ұнду ундуйымне нигам білмен чәре шилді вуаляде херліх трагедимар ишагы бірліх жын танды жызембек шивхланман бұл херзембе Мәскержін мие дараймие чантуррын гурнына. Мәскержін ман жавна, хой, ошшымдарымыжы туррие. Сабақта шақ қытқыслықра, илемде тарынлық бұрақ. Хыжай ұлзасын уйғап хие, сәвәрілзессін келіши, атнер жарижын чибахие, чынақта иріклік чыжи. Малдан көйрек сүжендерді, ытлада йывыр чуындерді, қайран үксессен жіне Атнерсіз мері үндердіне. әшілері де варенже ялан ялантус ешпала бірле каш ир жүк шарле келетші музы тюс анживыр тезе шылатшы де бұшыран Бұғатшы атнере кушран визезір бұрын әшпекілі, телейзір камшакна дұйман. Вол атнере лысканы вирлі ажашламазыр да гайман шан шанмазырда юптарнын волун ыстуымне туптаны. Пір хертнеде хері вутра, чымдарны сиве авара. Ана чын юраду керевенін шәклене жиде біледе, кайран шапшарамаз үйде чул земжіне бір жел Аманны да ванман, саспаны муза, түс, анман, Анжақ едем жарие чугун, она оспа От нерде чуне гютне жугун час-час шүрене адашса. Шук чынлық шыраны бул. От Атнер жақна сазардық манны, шур еріқпе хурайлек хабарын унжунне сивлек. Вара шүтлене бол азаплын, ага свера житмешкен ман курадыр нумаях юлман. Епле жыба, епле шул чаплы, поэт, ак вилемзірлі Хер ю вол, хер ю. Камағы шул бірлаге, евандарат яга жинде. чын жын эдемін хаге, үксен тома бұлдарнынже. чын чунғаваля пишсек шитмен бұлінде халі, кәрзенде намыс силыға, шуғат манчы жинлыға. Пәржин туспулдыр дебаринжын, азамлын шиштер юраду, пулдарны жүхлі ырыду, чунна жундар таван жар жывжын. Ак числы кодыкза яланлы хымны волыза. Акхаль, поэзі чуне евір, умра жиссессін илемби, ташта жуғалжы чунзарлеві, иртнин пыданжы гүлеби. Епле тәлінмелле заманжы, атнер анергине елтманжы, Каллех, каллех тахшан келле, вұл хирі жұлтыр хевеле. Каллех телеге дет чарие, вұл жиде седе ненет. Чарузыр ғумбек шекленет, ұстын батне чареварие. Калле ғумрак юнажар, поэзи, пурныш, персонар. Пушланже пигезен шур вальзы. Юлдаш суйлары херупращ, пыращы, реверанстыващы, школа калағангалащ. Атнерджери илембебекчі. Тембекчі выл келзен тембекчі. Невушлі шағы суйлавра тұрзайулатшы выл хурах. Шук, херджери денланулы. Келедяв илембе уца, шуралы не бараттаса. Шоп манвали пір гатча юлны. Чәне деп, адер юлдашла, пулзасын камылыр баллах. Ун бури эй тәнземір, эс урмыш тебір жүгітла. Тен юптарадын ес пірде бір темле тырлав зыркамитла. Епле сенгер күвак түбежін, ыдарайми чеде кережі. Епле чеде хай түбене таза черденге алыне, шаплах поедын канзыр чуне, шак хербатне хальдурдынат. Хай жыбене выл еланат, варилене дюн юне, вăл ран ыйтнин тюби çак самантра пәрр илемби. Вуни кечен нумайда марчче, Сабайлы юрбеге алли, муди худажинчен кыларче парне ташлаган земвалли. Шаплай кен поэт тивлеже, ун ячепе шампан жербеже, мандемага илембине, парашшы пызык пугане. Атнер шовжавгышлы планзасын илембине занет шербет, хой ун буганине илеть кайма да ун шут пур хыйнечен меде, ах турдур. Туссем сизедерінде хывыр кам келнене кымылыма, тунмастып, калама жүк евір иккежінбеде уйрылма. Кезех вун икке, шамрык халық, шын жул жер кидыт сайытмалық, керегене ларма васкать, не жубать, йыркать. Анжақта чимір, деп Кажарға иленбей, сана адя демерім хынана. Щук, ховара бірле және деп. Еш пәжік бірін бүлімре. Паргатчы бұлыр вишхере. Таштан кәш сікрі дұқры сандыр, шихланны пәлі жуынба. Езірішта аттар забыдандыр, вілзе жырат ба. Сымақ шіне зымақ жаптардеш, илембі ұттар деш. Куран керлене вағытра вазен черкет чалыра, Әшсенжін жулжын, шәнделейжін, хуплубышларыш касрыш торт, калары сандыр анекдот, ун жа темскер құй хой жиік пұршқана, сонары вұрттын біргана. Те иртірі малдан хиваданыш, те илембей дүлекрен, атнер жүнне де житраканыш, варанжы озы тәлекрен. Кулат вылытлашы жовзавзыр, шутлет вижеллін, мазыр, пәриде пригалачны жүк хунран тимлере хиде жүк. Юлдажызе мына ғалманны, авсандыр шуды живезет. Ун жадем демскерешлет, иккер зеребіне жакланны, пірне выл вұрттын жубырлат, тепренне де жубырлат. Шабақ ман жубкара хүгерджіх тада хушмайда дерге. Перо мәріхтер зебедерді, саватшым шымвылда иреге. Мінех, роман жығы эпин тарғашын, ағы ирик. Юндармыш ручка еккебе тула жубар изеккебе. Удах келне казандыр Ундузы, не білен, азат пырдықлашна хуллен, тепри андив хулран жакландыр. Мангышын илембей атнер, тугар, каш не итлер. Эй, адыл келі, адыл казе, шапшуры думлы жубашкар. Таван зынзем жуналып кашы, кучра хем гавар кинзеш шулдалық, жулдалык хавгалануллы жутчандалык херген хергенмес мулне яр учны бузык шүпшине тагать тагать вăл шуры мамык чăва шыржывен хересем чихюем кадан бир дертсе çулдалыка парне памалых çав бир зинчи ахахынче савзабых малых пурденде Халь вăхыт юхыми çухалнын пăхатятнер хый тавралла. Мән буры сәнерен журалнын лыпка чемжелні кымыла. Хайбе бірле удан хер жүлі, вұл унын жүлі, унын жүлі. Хәре завындаран тінже, вұл ағы унын умінже. Вәзен вұл, пуржын хурджы хывза барағаган кебе. Міскер дава шав кивебе. Вәзем хал, шән инжетлік курджыш. Тәл мариун ятне, шаккаш, илембебе атнер. Анжах ыржиннымзе манваскыр. Щук шанны кайык евара. Час-час мен курынны йылт маска. Тяши, чынны дезень вара. Ун жүлі варымда тумхақлы. Ана дубас тегенен хақлы тюлес пулат чиспа, чунба, кәтмезір бозылны юнба. Андивер пулдыра хикшамры кучызене жикса жапла, хуллен жырат жап жула. Шүретчір шаврым ғышын жаврым, ман йывырдагын тамыза вэшмешкин паллы барза. Юрдах, юрдах мухтавлы ямбым, чуп шил жунадым, чуп шүрен. Ағал денде ят туяндым, пәрчетім зыр тиргеп жерен. Калажаган андив калажы, Каплажеч мархыш чухтыллашы. Пәлмелліне білес тезен пәдермеллек шкейтлезе. Кевви кашни кәслежін хойын, Пәрі варахына нерет, тепри тюре ғырехтерет. шаплаш шаплашке войы. Ангазыр пәгінні бұжа. Пигемін чаржавне ұжам. Пить мар жән жыл ұяве, студеншын вұл пажақ кеске. Канмас манилембек уяғын, кәжех-кәжех экзаменске. Ирех пұштарынза варварын, хышчух шизе, вүш варлын, чубат вәрендеген батне. Ете бірджу хой тубат те пуш аудиторий темлі азамлы зизімбе юрлать волшопчык себе Пурнеде астыван истории санжу жуғыжана, ларатчын мезір баргана. Паянда илембе юрлары, паянда унын пюрнезем выляны жемін мари Халь шанар бек візем ытлада майзыр хускалашы. Чынме зырларжы де бірдакшы шүшне юзары илімбей. Чын күтуры үкне бұш еппей. Илмері бішкінзе анахер. Сәдел жіне жавзаланза тек ларжы бір жаре бұқса. Вадим, Вадим мілге яғыр, ұнба темін калажат Ана хис тевлін Кударан чен шапшур біргенжік, такмаклы, шылықлы янрав, илембіне бедиліртменчі, хуравзырақчы жау ехрау. Калаще херупражын херых, манаще пәрджере Не Невушлі херы қалара вол теріс юлі жывара. Пулмаасть. Шавнаман илем биде, тур зірдірдені инге крен, карцағыварны бачы крен. Куллен чобарлық видер, пірне жешкетне унжари. Ашта жи, кам жи жау, пари. Вол пулны председатель хері. Нужалы бурныш курманран бұл шейдінде хаваслы, чәрі, чехаваслычы ушкынран. Келдедезен келде жұртырады, әшше жетсен бригадырады, ұн жибы жулы чаллы. Илемлі юрребе куллы шингымылне жіклендеречі. Ватта вәтте зумазуны, пурнеде ыры жеш сунны, анатада келем күретші. Ақшақ зен беге вут пекш кедетші жүн бірге. ветре ик шурға ютчы, иккүгерден жежегебек шкулбахчине үксе жиюльдиш çунмаççа вӹлгешмешше тек унчук миженжи азапланчыш миженжи кылыға хытланчыш кышт аслырах классри ашсем шақ чежеге тадас тезе анча хәрвӹзене курмары пăхмары нигышне гушран тандышысем азырхасран ышра çеç вырттын саламлары классри пәрр жана ачана мӹскержӹн кам біле чавна мәскержін ах бол азырғачы епле вижезір дунзықпа шав жамрагун енне бұғатшы. епле бол ожы чунба Анланмазан да пур бір туйын унжеринчи сымақ сыр туйым епле тулза қапланныне, пірре бұқсасын унжине Вұл питте чымзырчы, воданжык. Хошпаризем жүнтен, айван, анжақ ку мәскінлік бұлман, чын жебішлік ялан бұданчык ышри таза выртынлыға ыслый кыдарт мехалыға Бұл көбі жетші де леш харзыр шубжаула жазем хере хубырлаза үлзен, вайғалзыр дырзай улатчы жи пірре зем фиры дұрыш, Квай чунатчы иккін тухрыш тагам хере күшран бұғат тагамына күш пазығат Шук щук вăл унын илембие пәдин гунняр маскарат куна чун чунграть, шапла дертленже бульчарии жавгачын. Ушнычы бушне, тек тармалатчы Юр атры ер. Кышт вохыт иртры, май дубынжы тіл булмалы. Самны енялыне хыйдытры, ун вутбек алы. Ул чиде шухрымры ялданчы, шав скер жавгачы. Тулда тандапны вғытра, волбурынжы интернатра темле те жи, е юрие курас тезе пыргаш керешсе де келзе илембебек атчен юлдажы вуник кезем жидестеле вăл ызатать хере киле ах шопчы шкетінже ах шопчы тінже пожылдаду анжах шуге думланычы те шынжы тем жүжендердебек кача кәдет сынат шүлден жут алдыр қалатпек юраду журалдыр Чынақ та пурны сергебе тумада тума пек вғытпек. хер, катчы шулым, шулым. Бұл хый денді жулымырақ. Чәне дешра кейл жумарақ. Анжақ тем қылдық пұрғын жулын. Чатретте қатшы, вәденет. Питпе жес сарденет. Тен кам білет. Вұлақчы чымары ялан бірле бұлма бүрні. Шук тем житмері сыбын мары йылткала хойгарны яни. Юлашки ху озатны заслын, шкул шынгыравиян разасын, район фотографы херзе эшлене майлеш паттырзем, калле гилем берен хопмарыш. Вышкай, чея гужезембе, хере талларыш падембе, патчен утма бамарыш. Кача херзын зэнзен гайран, шер тадык пульчы шавзынран. Шапла саланжы сулжы деве, кур иккеш иге дэнжере, Кашнин сән сянь геве. Хутран зитрень гана чаре темскер жухатнан, тем жиранан, сурать мизуранан. зуранын. Сабақта шамрак малалла, әненюбе бұрынмалла. Кәз илембин де иртрадерді. Вол шур жубашкара жидет. Пединститут, мус факультет. Кәрбе студент дешне халь Хал унданба кәсви жюл чулгастара чак аслышкул кышт хыбаланчык пиренемер. Кучухнихи прагматиксем хушмашшы савныземжін шәмірт, шүрешші кілінде жіксе. Аслылыға пұшшап надапқыр, тен тазыргат тазырғатпыр, Шабах мін чумзырлых тені хавжа каза жегенні. Джынспа гитара диземжін, аны жұбаделей самант. Чын араскалда далан шурбуслық пұрлық шеш віземжін. Пәліме шав ешкерден бірне түргілні чейленбіне. Малдан хер вұрттын хаш сывлары, көжімінде жав санара пір чэнжіхай, пір хвалары, унран бұданын яры. Шабақта сейсірі бұлі жөне. шав яш чари шунатсыр, куне, апладық туйымзен вүтне сүндермелек пұл ақыртне. Мен маға тивіш сәредемін, хер жобебе вылямалла ку килбетсір кейтла, Ял жержене қарап бұл Вара вара жәлзір, хой кетмен, хер зивінже жаве кетрен. Акхаль, валах, валах кубульже. Күреннен үкне күшаржи. Туды демскергалары күлдзі, Хер шутсыр кетнене маржи. Тем юмахлары, тем дуғатры, ютшынова земжен аргатры, Шевлен де бара хумғанжы, шишрі хердавра. Азырған улын ажашлары, хемлендерзе биде күжа. Мандаржы аныш туғыжа, хевеллі жұмырбек ташлары. Ондан күш вежінжен дұқса ялдырары, шалдырбек таза. Хал шагасыран духми үгерджік, түлекте каныш сырджуна Ялда хүптерлезе жидерджі. Епле бірзай разына. Суя хаваслық пагулазый, айван мұнашлық пағып лазы, еш шыппын-шыппын магарас, бе Тен Тенчында щучандалык пилі шыбақ пульшава күрінны. Тепре она тіл бұлыны, хал хүдерзін шанмалық шилі. Эпин мәнма жы хүдерес, Мәнма чуна иріксірлес. Шапла піррі жуйғанны кайык лапланайман бек евінде, Хер жүнеде пылғанны майын шунза кәлленже Хер тоді, елібе сарланде, сисмере пиде вараланде. Семже жухавибе мыйне хуплары, илде портфельне. Кучне дағжынжен пыдарнын, пучне біксе жүлде хутран выл анжа аяла аран. Хелсы вибе сывлары тарын, шабах кагарынжи вуда, сунгере мері дубада. Ку тапхырда хер дене халық вұрштаргалать хышне бірне. Халимеш ун житме валманна имеш тивешне. Міндейін, хлеб хамда, хошчугана лешне ятладып. Анжақ пақсас сындарынрақ, аржин дени айыплырах. Ажаш шебішліге дуйзажи, Хирішлеме білменскере, чуптуны жемін сархере, эбіріна елдақ тыдасшын. Кайран, шулгерінжі пыржа дезеде янражат пыржав. Туссем, Хузах туссем, хоть калыр тюрре дуғашшынғы едезе. Шаба хәре ажаш тыткалыр, алыра шанаща жежексем. Алғазыр, шүйтлер, юрлыр, кулыр, шавығытрақ пақчаш бек пулыр. Мәнема дезен, чечек пегех тәнже ғавазы выл пеге. Унхаге суме дейлеме сирдень выл вайзыр бұл нинже. Невушлі унын жүмінже сирден Шапладық сирене жырда, үстерне чурыслық жырға. Чын, илембижін кухырушлық шукпабрех теме юрать. Курагана жын кучлық вол унзыра гаван гурать. Епле булзанда сиве варгыш, сымне дуя черзенге агыш. Манылембе де шавынба, сымақламас кашни жынба. Анди вунсыхлы янчактыр. Хаюмінжи шиныш чекне, унсы вине, унышыне сисме волдырыштыр анжақта хыш чук сесмест, те çамрăкран те пит мағынықнаран. атнер жын бұл ют чинче сайра утра ана ялда бұлны. булнă раскалжы çирче тепре курмашкăнчен жылда. Хәр илткелене шуғы дечіш вадим жинжен. Шыртсақ шиетчіш шәвдегеде хышпыр херзем, қатша кайма жыл жетнезем. Вол тепрезем жын шылдыр бұлны, ялда пірзывышке талант. Вишшімішсем тывачш ант. Әнендерзе вол имеш хуны ташты темле тұрбалдая. Чееде детчіш кызыя. Чәлге иншым шымми жүгін. Шыварда вракарда ман. Кайран хут темін жүхлі жүгін, сымақ віштердіндік малдан. Елда хағал. Шав салагаяк, хавасын вешне духны кайны, вол тупны піргаварлы еш. Хальдиняна хоть кас, хоть чиш, пегу план упланны чынлы хайне қыдарды чен бере, Кавказта көже жүржіре. бір, чынлы әмір джунлы, анжақ час тубын мазингек, Туттан хамон тубы кебек. бе қалас бұлзасын, хальченде илембі жіне Вадим Давра сарлене зазы яманчыға ғой юшіне. мазыр, немренде бейт азырған мазыр, итлетче дебыл жавзаса, хұшчух құратшы табырза. Шинны ағал жинмальшке ятлы. Шаргуш сынат ана, ма слон емі шынана. Сымақ бұл пірдуқсан шунатлы. Ман ебір жұтлазан вара, келі жүлі пайда ғынра. бей халилем тіллевзір, пытравлы жуғыжа бұтса. Ана дәлек пуласты кезір, курмазыра кердед ұтса, Щук ужымлық пушра, тавралық, елжуды күрінмі пытравлық. Узал зехмет танадынже чын бурны шәтне. Пур дінже түнет, шавырнат те сассыр, елт парынза жаввықвада самантлықлы планат. Тадах кужанимле ушмабамазыр пәдерінет шавра жилле, ерзе бе бірле. Херджуне, Волчер жерден жебеш, вұл кілжежек шешкейбек шешке де тайлать хаяр дуланы бе. аманнын сывлай мидертленнен шалдан казылнипе эрленнен узать узать пүшне жешке. Хой пурбыре хой Хой пурбыре ғусрад управлын чеден япшар незілліхне хитретесне ыржыржыне нихшан да жуғада шынмарлын візем буржух вол чежегех візембітсесін хорық шех. Шаплах, шаплах илем биде. Агінде утны-утны жем, сирзеде сирілмесім видер, кәш тухры шуды бұнжызем. Кәш сарылжыш візем, мұн ланжыш, тәспеде хабебезін ланжыш. Шуралны ялда, шавлыш кул, чежекле улық, утма жул, Иксырчам жінже туйралық, сырдайынжи таза жылгуш, Шилге дела шырми, шурбуш, палланы ен, манми ажалық, мазай Йылт елт күжімне тарат тұқса. Лыш пульже херджери, шуғалже тем вубырбек пузаганны, тетрелік сирілже, шудалже бе түбе аны, Хальсы вламады анде жымыл, шекленже улжынжебе кымыл, калле хитре кашхиденже, Эппин шаққа жидамынже манылемби тадақ шүредір. Эй жук, вол таврынны килдех. Шоп шавделе юрибегех килет пари. Курать, кәретте хершынны чергушезіне хайбизебе ұжытныне. Ах, эскегу ирт хывын андыр, шандалық вилмелле жынза. Шандалық, да. Итле хасандыр, шанады бес пұл жасса іш пуженде тарғасылады ес хушкына йылдахтывады ман йымык пурске херберди тем жуғыштытны муради паян сазарды ыйтыры ады шинже де келелли курнышланза жүремелли шел йымыгужын эбі вады юрачке илембе хушсан хиришлемес бір нигізан вижи темлетчі Вадырбиллік, шук, вадырултымыш Хул Хула улыштар шау. Кирлі, майрабек пулдыр, мағурлас. Хал меншке, час ашы. Кремплен итмази, ашы. Кремплен дада, шин булдырға. Кремплен зыр мазяға. А аттыне дубат пар юры, пулышмалах. Хереган ман шин не дуймағаван. Шапла хердень монжин тек пури. Эпин шавсылдавба сана чынзепғазы кинона? Кино юрать, мен кыдардашы, даури юрадунда. Вуланыға фильме курасчы. Эй, кәнегге бұл ерунда. Шитчас, мирда директор хаман. Әшледи телефоне, амен. Саққас парас тағы вұртырақ. Ес худавай варвардарақ. Выл аялды худавыштерді. Хер ывыннын күшне хупса, тем жүхліларды жұтлаза. Виш саслы сиве-сиве скерцо. Пари инже, ку юнажар. Щук-щук, вадим еп мулмар. Шапла унжық выл пить сабайлы, ды тұрғағыне. Калашры ыры, тек-тек майлы жылза жудар Епхам вун биллікрі айванбек сұқландым булмалла. Унчабе, вұл чында числа штуны, таштақ шүлде дыны ден иліртрі. Кус сәрім, сәрім. жәргелі, курны курманах, вұл жергерен дұқмас баллах. Ах, каме бұнжын, күр жігері. Вұл аслы бітчелле юри ман бағырғы мари. суядып Ошын ошын бұғачы жунын көжезем. Алли варитчі. Шамрық тен ден туйынже шаплавызем. Тада бұқмадағы кірнеклі. Шук сашымар шабақ тереклі. Ун озы вайлы. Хол вайне кам хизепледер ғажине. Вал пирен группари хәрюллі витрен-витрен портвейні шмест. Хутран зитрен уявзен жетідат датте бұлі. Чәл епледада чынах вăл пурйенчен яржинах. Анчах, мана шаначке Саша, вăл чăдымлăн кедет, кедет. Хăй бурнышне бамада манжын вăл хадер, агымен дердет. Хамах та булына жандардым. Ах, жын жидада кыдартырым айванлыха кувадима. Хамах ярадып ядыма. Щук темӹнь маршки, әнде юре. Ақсашы, кил ағыбыртырақ, ұшта жүредіне врах. Вадим, манашке бұл чуптуры, еп хамда. Чун вәрі куш құралза келет каллех. Шу, кирлі маргапла. Аннежім, аттем білес бұлзан жақна, хаярзымақ калатчы жежім, бұл тивішлі туртса жақма. Ах, шиде, шиде, шиде, шиде, шидет күн жүхлі Мана пәриде мар. Каллех куйоныш. Пить варвар, пить васказа ярза бузадып. Вәзерінні кустырмалла, ура баран иртсе мала, айвай анадалла кузадып. Шаплан захта жидепши, ехам хам жиепши. Ну, пульджа липа, выльский кәдзі. Шутланы бек, ик вырын бур. Мұнға мылын биде. Саша, шапит матур. Шел тем же не салмастын, не парнезе А Астуак, еп кача гайзан выртса ересте гилзан. Пуплеры хер думланны земень. Шарцы выльский. Ангалаш, сана нигам да юратмас манчухлі. Чынжи, темін темін. Эппен мінма шын жол ирбе, эс ядан атнербе. Шабақта пір ялземш кезір. Ман көмілі да жапла. Шин деніне мезір ұтма-жұпма майбамалла. Чон бұртшы тебір интересте, шутларым лайықрақ пілесші, кузем мінле позицире, мінле финал кедет біре. Ну, Саша, Саша, кулдарадын. Эппейін позиции дәлішпе бір мінлебек ендешпе. Дали поэзі бұлдарадын. Анжақ тәрсібе атнер, бол санжын мен, пенсионер апла финал енжен бұқсасын ялдақ ергелі Бәрзымақ. волхой деп пит шунмас хазан жын шақна анландым курзанах ну кайрымыр Тұқта, тұқта деп чим урухковты тыгынада шүхегу ах етшидер йитшидери біргене ана йымыгама барзачы пәдеттенде эскимо ыран да бүлішке кино уран булмас бол дерегачы ах бұл пульмеде вашка пин адя адя васка айчим ғазашы. ан жиленде хер бұқры жуғышлын жәре. пу жирадачке варилендім жын бұлі кун тепре те грибку әнде пыраймастып шел ирек зедуқ мастып, чанақты тырадать пұлзан, вұрцақ канас плать пұлзан лайық врач бұрда, шөк сашы, немскер мар, әнен. Ну, юре, теган варилен. Ак выльский хыттын жубырласшын карт турдынны енне, хер сир жуынын алыне. мері качы, темынланнын херезін азарақ бұқса калары. Канға, самайланын, каямеп, андыр, анызат. Вұл тухры, Хер хулленжікленже, чынақ келетке женжік, никенеге дудас келмес, ни урыхе жалла кемест. Сазардық иге күжін женде, күш анжы йырлаза. Хый андықса кеден засса, қал был бұр енженде, анжақ пуш-пужы бүлімре, нигамзыма хушмас хере. Кунземірдеш урғамағын, юр зірбітсе Анма зәтнерін әш көяғын, худ талықлар худ хуратса. Танран дуғас пек шуғышлады, ылған, ечернюне гышлады. Чун гүтнебе шир тудуна, чук. Пәр минрене астына немле жидеймес зергелих. Кағал ұн хускалать кышт ал. Немле таврынмас вайғал, шүтпе хембе хуза мелих, вылянжық шухыш мельгине, телейлі сава әлгіне. Паянда вишірек волдозе, үтнезем жетірі бе, парчажы кофе әсірі, паджа, пидехте пөжі бұлныбе, чүредіне ұшса варрын, үпке дулын варақсывлары. Ундан гимнас наряд патне бек, пухса вайне хуллен садель батне Ларать, романе щук юртмасть, хай жүмін женде уйырмасть. Сяплай кенға муза тарде сымри дула бұқса, атнер жұтлары дарықса. бұл құдылны бек тұйры, шак сүреклік Юлда жен. Юлдажы дұзы беш үттүрі, май хоккей жинжен. Шындар анекдот бір ярым, теми балағынды херарым. Абат жек айран, тек күлжі күржі майраран. Анжақта шур үтчі жавбиде. Анжақта сив үтчі жамги. Мән бұр ғала бедак маки, мән бұр Сюнетче құрлықлы күшіра. Ун урыхх шуғышчы бұшыра. Мін маға унын илембейі, чываш чәлгілі дұрбеге, пулмаре унжын пурныш пілі. Шапла пулас пегекчішке. Еппін мыскержінға мыскержін, херзіне шуды чатнержін. Вұл да хевелле, тагатчы елдырка жевле. Мыскержін ун кашни зымайы, сассинге вие елгулны. Волсавок езал пулни, ун янгыр кучезен жытмайы, мәскержін шагы падембех, атнержін пульже тәдембек. Пәлмест, анланаймас шакнавыл. Пәлзе жидер херденіне. Хашфаризем галарыш явыл дытма зюм дилгебіне. Шау мари шол ерен дуғатмыш, чаре жумдармыш, ош пытратмыш, ларза пір тәттімгедесіре, унда-гунда бурат хере Ана бір шебіш пықтаратте, кыштақтырзан юндарттарат, кайран кеш шанжық бардарат, тарықтарат тарықтаратте, Чардуымран юлат вилли, шаплавыл явыл чун илли. Ат нержінінде шағы баллы, ялне хергайны вылски бе. Пыращы бүлға алла алын, шып пулны жабалғасы бе. Удашы бүл юри варахын, Юри, юри, Че езін битлингезем кезем елт курчыр пілчір хадезе. Тарать ғапқара асламыш. Тен шевар не бұшыланны был да бур. Давай, давай, чәнет пүл выльские херамыш. Міндер жинелар, анжарла, шияк игер жожылла. Таван бәдені келді бұлі, пожылдадашы бұл ия, қаймада житне жүлі, тада, кунбек пүзі белен, темдерлі вырыс тамзане. Эх, кайзав, таштағы зане. Мәскер ташты, шубашкарда әшлетте дейш, инженерда. Похха, ажиде омырткайык, қалды күрінмас ништа. Етті де шрет тулда хаваслын жат пул, лайық теспек хайын тек патрадат пул хүребе. Мен-мен гына үгерін мері атнерін тәнне бұжынже мінле гына бұл хенемері хайни үпкев бұсмырынже. Бұл тәлінже хертейін женде, ункын тамрақ савныйын женде. Хай яжбе вара чынақ ун пульчче пірзымақ, зымах, ухмах. Шабақта азын азынжен каймары херзоне. Шужен байырги, чарни жинжи лак йылдырки, тудын чундараган кывары. Вол нимде нимде анланмасты. Шу куп пулма булдараймасть. пинде пәрміш хут хаклары, шән жолгашран кударан чен мін булныне. Вара шутлары. Тәлінмеллин уммайден жен. Апла, тәлінмелли де жүктір. Пареп мар Шунын де чундыр шак чуныш шизыр жиғыну. Кунбек самантлық ебану унчен де унын. Ах, кюржегер, пәжекскер, шармагорца дин духноскер. Чупкалан езаде унгунын, жіне юксейн кавар. Шел тулік шав гавар, епмар. Юрадуба камаза планна, уннаргымышлы жырбетне, кам ытлын житленех туданна, жүнне. атнержүнне. Шавынланать, анжақта атнер жіне бұқса жын, Ол кулгалать хальдемінле ыдарлын Мефистофелле. А унын ажизем жубашы, ал можыры жүре жере. Шапла, ун иртне жап жерет. Халитті зем азап тубашы. Ку пурны шаврыныш. Апла не ел чатмала. Мін галын, ку жаплы жапла да, жынлықран. Еп кыш турухларақ шутладып, Шав сүнне хытны халыхран. Е «Э, билем бижен хевене деп, анжах вижезір хергене деп тываныма да. Мадезен, чари жерденге боецен. Пур тебір жуғышта атсемір. Эдемлі ғызы жүнінже, поэт ялан хер жүмінже, Орфейда евредика ебір. Е калаза сын ғамырла, візем пір егер мұйырла. Пач пилзір марға жүчандалық, манғалығымда херзырмар. Поэтшын бұл булмалық шабақ бұл журалмас варвар. Атнер де шамындақтыр. Ка мағалден пет андықтардыр, тұрғындырла да сәмгашпа, хайдуымне жа вышлықпа. Пәр жылдыр жишрде, шуғалжы, хал мағыразы абыржы, адя таткалар марыжа, тадылмалы нумай ағалде. Сидет поэт, анлар, шывжавлы ураматынлар. Парға жидет вадим, юманлық пазар дырать. Керегіш табықсан халық вылять, кулать, ташлать, юрлать. Ку хелен юлашки анраве. Ав пәге айын шынгыраве систернен жүргүнне жінден, шынгырдада терден жерден. Унза сынде шүрхи хаваслық. Пур ұрлық кедеген жере, тірле чүжен жегеметре, тындын дінже де шут пуласлых, кывак тюбе, кывагин жет, кашни жухыжы беві жет. Анжах поэтшын пурныш әмет пәрех. Ун шебіш чарине, шак ик феноменын вудхеме шиет, сиплет кунзеренех. Мэнь пурныш, волда әмет мари, вол ирек эмеден дымары, вол әмет шимже дегай. Вазем пәрзулымлы иквой візем бірле күнжул. Апладық мәскер жын хышпыри бірден тардашын пәледе жерден. Шіре байлашын тадық-тадық, шүрхи жық күжібе вара курашын бурныш тадықра. Шапла жуғышлаза жүретші вадим бітсен, ун Атнер, ялба хула боеджі, аваны, илдінжіге жек. Вұрт шаврынжы атнер, гүлде шынны баланыс кермін салам алисы чап тупма дезе тухсатча де сукмак сан батна илзе жидерже ах мар мана жа вăл парнелері жаккатча ку тәттем жуғыш тәліндерже авланман бұйет кыш тәттемренде жікленет ай-яй алисе шуйттанмын майрагалы емықла казяр чәлхежі варгын таме шутлешін жесче емықла Баяны бирикле, шүре деп шапла күшт ыссыр, ихре деп, сылдавы жүк та демелі кулмашкын. Ку кама мінле. Улах баян келде, чәнешін пірік веш Пәтчен Пәтченшін гу шабақтан умайрақ, ангул, ақпырға худа. Мур илес шеттен пырыптай, ой вадим, пыр, елт пур, музыка, интим. Шук, волунда каяс темері. Анжақта тунзық қыжылне нимбе жапса жеміреймері. Нимбе де шанжық пәттені мері хұжылмазыр. Шапла, идеалист фыл харзыр әш ұнны, үгірі вғытра. Инге келзі жапсан вара. Ол хыйын жүллішне де маннын тада аялара хүгет. Пушне чардамығақ чигет. Шаби жапламын дуяганын, шен дуым гына сиплет малдан Ат Атнерінде житмері вайы, шынме жав шипшінжік чире. Ак сим бүлі сайы, вадим тискер агонире. Ни шивық туз, ни шут чандалык, ни эш, ним скер ушмаралык, тухма харужа житліхрен. Паршавандан гына лерен, чанет пек ошын, дюллін, алисын шамыл күлеби. А билем би хаш хуйгыра дятнер херюллен. Ундан элес милес мілге, ярать не невыл иреге. Кирлешши жав тарлав заргажен, югерзик не тузабама. Мана терісібе лекмен үнбекшірде булма. Ку пәзі горги. Визе мұжыр садель давраларза пыргыжыл, черке бұжатны жималдан, Ундан йылт каясла қалдан, тек шәне дажызем дашланы, юрланы, кулны. Каярах, амур дивледебе варах вазем ебанны, аджашланны. Чухладыр буль, репертуар та камоллах тамар. Атнер, волы ғылын сынары хайжумын демелгезіне. Пәрінде ұжымлын сынары ун үнжүнне осне. Кышт уйрым лартны пуш пуганын хаби умадухсан — кукамын куйленбини денебек ана тілері көжебе анжақ шак шуғыш тек саман тадымары унын бұжынже шавжав да сәрім күшінде вол илтры таптаза бельканту кушне вол хупрыде шапла ну майдаларжы булмалла Коллегасты небе ерлері чариміске растуныне, ұшыра кумар, кумар хадері сүтсе күнзенін шымхине. Еппин ышта, ышта жавтадык, пура йывыл, бұлзан апладық, хер выльские чынах манман. Анжах мана да бол анман, чи дутлыш анжыкпа Ундан шурую хебі шук, командировка, шаванчух, шыба шинже жиппе шарт татры. Ептаврындым, хергалашмасть, кузежи, не Шапла мешкен хадер, ебун илеме умінде. Анжақта шуғышлар ұшлар хадер, хал уры хемір шаржинде. Савзам чилем бейдері, чардері туйымра феери, шук, туйымрак хуранынжи, сабайлы шыплығынынжи. Кам тұрухмақ, шавзем балгатчыр, чуптучыр миттин куштарзах. Ечен мелле кышкырзах, адя манагыш пулыш катчы. Шунза жемжелне деме, алисы туртыры тәттіме. Поедын тілге жәнгі вары бәжертры жалисына, Вол тутлын-тутлын жубырлары кыштан дергене качына. Вол шуттын бұхры лыпкын гульджі, юри жемжелджі, пульджі сулджі. Сар еден жүш бе, тек кыдықлары майыбе. жұнатландар жі, атнерін сүрі кымылне. Хуратны күш тегезіне шеклері, тумзықланандарде, тадақ шеклері депре, чуп туры лыпкан атнере. Шәкше бішлікші ирілдерді атнерыш чегінде бұра, хуйхи-зуйхи азабы дерді шуғалжы дағыш самантыра. Мен галыр, шинжірі телейжін хыйне дебішлене илесшін. Азаплын далбынны жүхне месте бұл ұлдау мінне епле ажашламары бұлі атнер жауға жалисына. Хер мағыржы де біргана. Анжақ калаймы мен күшшуле шудер унын міндерне, жебетрі қатшы ғығырне. Мар дуйген керен хевелі керзесін пөзік пүліме, шур жендерлі шүгеге беллі алисы тыжы демілме. Хый кіммене, хый үбіндерне, эдемін пузырынжық тертлі, пар жуғышсыр күшізімбе, Шавығытра темле сымбе, вұл әшке бүлімне ак шара уран, хуллен буса, салғулын жаврынжы бұқса, саделжинжи жимен бур, йылт пухры, атнер күшне тир тирбейлі кертірі тебеле. Алиса, тем жыншке жақ херін күнне жылне ұжас келмест. Вăл ұслы, вұл чее, вăл ері, вăл ағалден вуда кемест. Ун курас келеді таргашын баянги миледи унчуне пырбек кужинже кавак таттыры келенже самахе был шемже тюжеге кулы де пирыштин бегех Сяпла выл елден пигех кайраншке балара дингеге выл арым булны вижі гуд ун бурныже укша шут вадим батне гуллень выл поэт ажабек шивырать тұрданнысы не биде, кыштак йылгулы балырать. Алиса йывырынзы влары, Шавзамантыра хыйне ятлары шапла жемжелне жынитла. Шу кун булмала. булмалла. Анжақта шут шандалық вое парындарашке остына. Алиса да качына, Аджашын жубырлары хыйын семжеде ожалы бе. Эсманын, манын денебек. Вадим шапла хавранмары. Эппин хама хирешлезех, хер күнжулнек дардам мари, ан юлдыр жылығым дезе. Анланыр, волдаман бепкекшке, үтті ажан бекекшке шуралны выл ман хевдебе. Акхаль роман хистевебе, анае бюгерзессен нерзір, унае бей кувара. Пәр жептем айып шугунра, э байыплы. Анжак шак херзір калавым сул жындуынать ерге юртты де дагынать. Алиса, хаш тілден бұшлашы. Вол юсне хытлы жемере. Полковник пулнуыны нашы, же ательере тумдир моделізем хайланы. Кунжуле йывырын майланны ик шамрык шиннын малданах. Кубулны варжығышынах. Шаржыв тәреге үсіне жемін, віземде халық пабырле хуллен шекленні жүлелле. Анжақта служба гарушелін чарузыр шаврнышынче кушне вәжертне херінжен. Шакна ғызем візем сисменде, хер пиде туды, мен дада. Шкулды вареневе дезенде алисы булны жималда. Мен хушныне елдах типтерлі вол бурнышланы. Хенлі дертлі мен уроксене, час-час варендегензене ұстанебе вол тіліндерне. Пәрзымақпа қалас бұлзан шкул унжын қаттырғы бұлман. Анавыл медальбе бідерне. Ненне бұрде жавынба, Алисын қамылы жыба. Алисы мускава жылдытны. Чун дұртны гитте салықне ұшсавыл кенеде, шақ хытны, шынгүжібе күрзағыне. Ара талан жауын дем мармын, кубусма башуле хыбармын. Ан бұлдыр мелле, тенкелеллев стермелле. Шаплай келензе жутланы ұспа бұтранны вғытра, шыба темле режиссера жыл жулнегір деяны. Хурчка, шурагыш пене парахны выл тузан жине. Келден день хопны хераджажын выл курынны пәлю жебек. Кушран денгерне де гажашын, куш поваганын гужебе. Выл илертне хере шандарны, херхирешлене выл юндарны юптарына волтна янзаспа кайран пабак шураласпа, шыва зеппек еппек шәтне. Мәскерді вазалисын сынғал. Алыра кеш иккеміш медаль. Мәнеметленне пур деп бәтне. Щук әненю, щук юраду. Пур тарығу да ыраду. Килде күғы бара илсесін ағыр замана. Полковнига драмыз стрезі тюре ғызатны жывана. Алисса таврынны васкавлын, сыв бул асрангай мускавым, анжақ туқсасын жул жине, выл шонтны пәжік пепкене. Калле келде вәржені дубык, калле ғазаплын мағырны, ечінағақ иртағынны кашчен бұрадшы, әнде хубы алисын чуне де Юлман унда шутты чарри. Элле күнжул кузадыране сазарды хирінне дашта, Йылт улжынны күн йылдыраве, күш хынықны де жүкнешта. Ері давралық пужы, пужы, чүрежерен бұқмағыружы. Палланысын да күсірет, мазар мәлгі бек чатредет. Шапла піршан жықсыр тіллевзір алисы пұрынны икшул. Пушхир жежегі саксаул пәтчен жәндергене евір хал музыка же әшлет вăл шәвет цехинче. Немскер де хал ұнжын, Хай ирекле хызыр бүшне. Аваншке, бәлі күнжын, Тавақ чаваш резене. Атнер варанжы. бол кәш тірбейленжі, хыбыл-хабыл, калашры типпен майыбе, ларудыру кыдартны бек. дұртны беде зәгалаймын, ирекре. Саманта шага житліхре юлмаш кіндек выл бұлдарайме. Алиса не жердать, кача самахсыр ызадать. Кавак тяспе жудальжы Хүллен хуллен-хуллен ялваранать. Ял жүмінжі пәрчанғы ту кәш хып сайлессін дуынать. Ак хыпры шулымлан жавы, Хаваз ажабыжа славе, аваллық тәнін ақрымне, илзе жидернен ял енне, вәссегі баржы сары тәдім. Ялтлатры шуды дебірғуд, ташлары, явынжы девут, лап сүнжі. замантлық тәттім хуплары бурдавралыға, анжақ вәтшағыр халыға самантлық тәттім храдади. Шәклемен шинжі гулыма пари тепри те, каллех пушлать вудулама. Каллек шав жуйғажу шав гулы, Ирех пір шаверки хайулын, Хей, салагайық таманы, Шак таранченде Тезе жаккары де, Куяғын черемшинзен келіне жүртне, Чынақ чунгене ағыртне, Пушлан хевежу Туядын, шалт-шалт хуба шалага, Чарце ярашы комага. Ак чупры липпыда, Яславлы тывайкене, Ажа Манмары хурама крислалла елме дубанлі тандышне. Хыжанданба херевыл кетне, хыжанданба шурутта пәтнек шыржилля аслагайынже, выл тунзықланы айтынже. Васкат хер, ашын мулахайы кышт пызықрақ таменена, хер жеде те тингер же тингерже даврана кужайын, тенгу чынах ажаланны, курзан гале ялзинни. Шавжавла тәдемлі шапшуды сырт түбіне житсен күнда, хыйне бір вғыт темжін юттын херту үйрі шамры күшкінда. Ажабыжа ялан жаплашке, візем зана түрек Эс Ес тингереден демінчен, візен жевлебе таванын пәліш құрындажын сынне күрадып шидезе, анжақ пұқсан да тәзезе, бұрнех палаймы адажын. Паржутлазан вещул мар, шавах, хавжат темле дымар. Пір пәдем савыныш хаваслық шындерже біне, да юрлаза яраслын вырнашра шунаш кезіне. Анжақта юрлама хаймазыр, не де чыдаймазыр, пәр пепкене хайбеларца, вол вирхенже шилгыларза. Шиде шаяла. шын калле худаща жүлелле. Хер бепкенедыт сажеклет, хайземдем комулын бүплеше, Ах, хәлилеме шварни, шаплашке мұн барни. Хыбарджыш, шуттын хебердюллен шунатсан бизилем бин. Каллеха жазасы херюллен хускатры даврана пи-пи. Каллех вутчел гиземжек ленджыш, каллех шинмел гиземже Парушка не хашка-хашка турца унашка, Сүлден пранжы тебір ұшқын, кула-кула, юрла-юрла, вәштер жывылан аталла. Ну, тиберугым, тиберушкам, херден жебепкине, кейлар, эбір матурске, хвалар. Күр хамларам мала, еп вады, ес хыды-хыды дытманран. Шав шырландан берзанзан да сывақ юлат пырак, куран, адя, эхей. Шуна да пранже, шареде берінмен беганжы. Шо аяла жетсен гына бір құрына. хурăна. жаққан жүш бұрлы юрын үде дирен жән, пепке біт шагыр хыçинчен, пәтчен же Ват хурын жүмне түр ттерршинче темле кышскала жарға денелле. Ту еннелле бұқса жүн, сывлары ассын илембе. Тин жеш ытлада ущын-ущын Чилемли, чи тазаран тазы, кун жулын пушламыжы дивертні жулым. Ирми хавасласын битсем, ажалықранжақ шақсем. Кайран хуттемін жүхлі бұрын, пул паттыр я ғаледем, идеалла хутшын узем, ажалығын Маттурын, суязыр, кушрангуш, түрден, халькам хая чапла берден. А киртнега мелгиде, сив жив юхтарнын үтчине темле тискер чырджун тум видер шеллевзір кертнен чернине, не ласкать хаярын. Хер тарғашын чарын, унчуне тилмерет анжах, илтмес тискер чырджун бажах. Шук-шук, илдесіне илдетте, сунарвайы астарныран, мышкалаза бұғат көшіран. Евыл, сана деді, Е Ехирыш тараса жанат, паре хал, хер азапланат. Візем каш пулттыбе житсетчі. Шопланны бекче шавалгаз. енженже жилденетші, пәтченже толық үзір хап Хапхабатне шивғарны жемен, икшамрык полғанмас тейеймін. Камбур вәрзе арзан денех візем лош пульче жағыртнех. Кәш амыжы шуйханны қылық, ұжат не, қалықне, вәлчеш гына енне, хернедем систереспе қылық кушне бүшне бұлят қалад, бүрде және темдем қалад. Ундан палыртмазан да баллы, чаваш енже хана дезен, унумінже кыш мұқтанмалық, хайде мұқтасса кетсе, чилайық шимеш каларашы, сараса курга барашы, куларны де шехерек кун, хавачы теше пуржы Кәш кеш кургаланшке білетпір, ах теше ывлым чуп хачуб, лежай кинжи мирун мужун пур сарме губыз, чән кәдетпір, езір хынаенне юри, андир керінде мін бурри. Хынин вара сценарий майын чәгес чәлгиллі булмалла. Сай жимеш тегімне чилайық балбағына андив хузикыш туркалаштыр, щук пуль тезедекыш тавлаштыр, әненер парнать парех. Хыны денде хитререх, тень ұслырақ табек халюнжын. Чынақта ыры жин бульжав, тезе жутлать вара хужа. Тембек телейлі кунжын. Агы был давырнать салху, тамастеть, чәндет кайзаху. Шаплажы бульже, урухлажы, черемшин зен керегінде, керзе гамах тавлажы, сымашке урхи жинден. Аржине колхозран келменжін, ханазене жин, ним жүхлі демар япа, пажырған мары манжутпа. Варвар анжақ садел буштарды, мен бұр булаги еюші, тарғашы, нағы, әш Анжақ херзіне курать хамыжы сизет, ун хоенде чари сигеть. Кәскилде хыйде Дмитрий Савич. Надуш тажитр гуларан. рашы, Ну, чун завынч. Сире бірле гурмаван. Ялдан дармашкын. Урыр жамыл. Килме дезесін Сирін тамвыл. Ну, юрішке чухлап кыштах. Шабах тараймыр пит таштах. Чейен де ошын вылтингерді аслынкова день тарас тезессін деген жен савыны жетерже анне пек әмірі саваплы бұлдыр чезире анагына айтса бірзесін, Күш шемжелзен жілге бар ну липпа дерашы эзі чигирлине де анбыдар чӹнмерехер анланжы сандыр Хал сымақ сарандыр хавғаландар жывылхыйне вара тапыратыры замахне Кажарды слывулаганым, сыма кезандырын кидем. Еплеп чыдым седерем хер жураш махытланаганын арбажывне сывва жыкса вараламашкын хам жиза. Калам кескен, вәссі жидетте чимайлы вырынлы зехет, манвыльский дузымзем сизедер, килиш пушне парне зінет. дени елмак шавжинжын, шаплах вол пульже черем шинжын, тем хирыста жун жалдан, шин турткалашы демалдан, кайран йылышке денебек, ашра делей зун захерне, выл илдзе выльский барнине. Шүтлері, қал пақча ингеген, тадақта кескеле дюри, пожаля ку чимат турри. Кунгышын ужымзырлық чулі, вазерін жәдер выльскерен. Яру жүлзе тәрбурны шуле, умра таптагырын хитрень. Вал елгула чизет вылғалі. Шакнак амыжы бағалі, тезе ватхулбу шизине урдать выл кындыр бурженне. Ватын жынақ гузе, Вал тургіде сіне жырать, кача чатревліне албарать. Анжақ тус семер унын бұжы, пұржын жынақшы жавырнать, сюк хережень волзавынать. Ак сисре хереде, черетлен халь ун барнейжын мала. Шав замантра Пір қалдық сыр мала. Шаплаға, пурде баллы, баллы. Ав амыш сынеде ялдравлы. Самахя ашшын десемже. Катчиде духме келмеже. Шабах. Шу камылын хергульже. Катчи хаяллы бех майран, ана шыржа жақсы шутлары мәскеннен. Ну пульде, шак поғынулық санжырне, хываймы бәнді әмірне. Надуш тәліннебе шак хытны. Еплейлемлішке жыржи. Күнбек кине алра кыштытны тепрер хертен жере буржи. Шурмай жинжи шапшуры әнде хура жүшпе журашны әнде. Вылхем забать керне кердет сына бужа. Шабақ аппа мәнжирі ерже шутлат хер, қалазам аппа. Чына хитре шыр жаба, анжайыз ұнзырда жиберчі. Невушлі шақ сив ябала санада сивіді қала. Невушлі уйыры санавыл аття немір хевенжен. Невушлі ваттызен занаве пулман життеріз халичен. Калашешке чындуслық хаксыр, е юратмашы жи тагаксыр манадык пурныш паданах савны каласа жашсымах. Ахилем бижемах чиберім, тен озым би дайванны бе, чынақта йоножады беп. Тен ашқында білмерім, мәскер выл чында чун завны, мәскер выл чун завны парни. Тен шагедем, шаг выльский шага, мін лезымах тупсагалас, тен вылап памжын пурныш хаге, хюхім кевери çутсас? Тен вол остонлыда матурда, матур мәскер, мәскер курдым, ун сиве күжінде, Сас сасси хусканы візінде. Мана вол туынде байдажын, Вәжіргенен ұл пек бекшеш, Ав кучисем еплечичеш, аппа жүнне ярзады дашын. Щук жонлық шакшынра, е сізім осыр жыманра. Хере ден вратнын сазардық чэнжак пари. Надуш, кел гундарах, хоратным. Санбада гошт пупле бірі. Ах, лежешке, шапшуды гулы. Уналынже шыржалы сулы. Анавыл хәргенне дозат. Илзем, ку яшлыға дозат. Херелже де надуш, шуральже, маскердвам жиғадезе, Ундан сулла албазерзе кышкуларах калары яже. Кажар, тивежем жукрах. Ах яшлых, волман хам жумрах. Вара мынгымыллын хаваслын, утсавыл тухрып пүлімрен. Манба нихшан васлын ан үлемрен үлімрен. Пәрвығыт пүлім юлжы сасыр. Мінех, илемлі жин бұл қарзыр, калашры сандыр бұрдакран. матур еден була дюнран. Еп хамда шамрыкчук шаплатшы, куашы. Хал шемжелдім бит. Чынмері немде илем бей. Эй-яй, лекер туры бажы, куамыжы. Шин хизеппе, ана бұл хирыш, кизеппе. Каллех бір вғыт пульжеш шобырт Илден келет қашсы уланы, Кәзилен биде тухры йыбырт, күшкереде хвыл хурланны. Пәле деп шымылмар заманжы, кил бұжы де аван марланжы. Ютшин умне шапла құрас курас келмешке намыза. Капланны біліде зірмелік саразыпсан депрер күрға, надуш перги кышт қырдага тезе калашрыш тетірге білін. Парзаслын Ажа! бидерінзе шитмен матча. Хава атла аттестации. Хамеп көтелішпе наду шиши. ұшта камзем каламып, анжақта хушры житлаши. Чын жамрық чуқ бұлны кувыл, аға ли жығымыл. Қайранда Кайранда демиже хучен, тон кертіш, тоным тухичен. Анжақта чун елт арганман мен, тұқсабыт мен оспадембе. Хама кура замадембе, хама хайласым келдіманын. Чубат теюн, табат чаре, туссем, еп халде кешре. Каласым келзе де каларым, ан ятлыр чырзыр кудезе. Вәсне житменче де калавым, парас пуль вәшлезе. Тухса кайзасын илембие, Марья пакуль анже биде. Вара аржинзене пәтчен хваржы кокшам дебичен. Мін лезымақ тупсағалары херізене зене вылшавагаш, суймастып та манран булмасть. Анжақта игаржин кавары кәжі ғылғана абаллах, кәскен дусем туй тумаллах. Пулади дуе тень булмасте, кунжул кыдарде Хал хал итлезе бұқсан бұсмасчы, аппыжыбе еміккене. Ах, подырмақлышке марткажы, тулда жилзем хәле дуллашы. Шалда да бурнышлып кымар, күшіра күшіл, ұшыра кывар. Кашнин калас кабашсыр. Мәнрен гына бұшламалла. Тень хал кулза шешемалла, чундывыл не бамазыр. Ах, тавалай жарасы, ак, илдінші де онзасы. Надуш, эс осла хераджачы. Мән жиртры қазына баян. Ем малашне шем енір яджы кирлех темардезі жұтлан. Эп питте лайығынланадып. Эс тарығадын халманады, неден едінде кыштах. Аппа, анженға, выртмыштах. Шапла пурағынды сылдаве. Емыген жән итмазырақ, қатча дұғашын бір ұқмақ. Депле жыдас, аппа ұлдаве. амгурманны ам күрманныне, күрма дүргелже не. Андырықла аппа, наду жым. Еп тұрықламыттым, ұнлан. Кәтмен жерден баян ик күзім мен күрніне күрман бұлзан туядып сандыр жей санжын құрықлар аш кем анжын мана жұндан бұл юрадат еп қамда, манда чун дұрдат. Мәскер жі тумала чунын сангымылна юрамалы волос сырмар әшсен алый Мен қалын малашыне, мен зунын ерге жапладық. шич ютран кеш худа кин бұл задыран Пидех наджар чыжитываным, есунын не илни. Кала міскердывас халманын мін атте аттянни. Аппам, кударана гандадыл, пәленшке кышт, шыдыл жадыл. Шанадыпта хамгымыла, сайле деп шырбықла. Те езі хутем бұдарадын. те онланмастында тепрен, кусирен, юраду дезен эп де бұлдарадып хаваслық сыр іш туныбек хытландыр азапландыр тек хушшагредеп деп анжа кеп санын емығу эс еп ебес бол темелледе питтерізех зехте бүлмегу эп товырландым товырланын ша выльский сан чунна вырланын щук судын илнине курзан мәні хақшы жав чечен жыржан анди вăл пиде хаклы булдыр Шинчуне бір хақлырақ. Чечек чәрі чарыжун. Парах, әпін чечек, бұлзақ бұл юлдыр. Итле аппам, итле мана. Тетте жіне ған жұт чунна. Надуш, эстем бұзықлададын. Аппа, пачекледенен ес. Ес бұл наду житлады. Епле хасуяна жінез, ба кірішмезен аппажым. Епсисрым, курдым, чотрым бажыр, шау мыскаран суялықне, пықсассын иксірін жіне. Вуд кайык же жеже жын мар. Ұн батнелле шулу жағаны демелле. Малашлы курынать хорушын. Вылязара қаларында, пур чанлық санзымағында. Темскер тыда бұшлары сиве надуш сана итленежем. Чынақта бұр тересие, ескурнинжи айван қалам, калам тадақ пырландыр камах вылсанжын выльски сандыр эс юрыжы Пуласлы храдырадын кемел шудыра андун хывна жапла курадын эс чап патне жекленне май сана кымыллаган Тен тень да ху хырадын анжақта выльский шавзалри хашсывлаган йышран пари. пулдарны тангышма деп риде ба бірле яла. Еппене пәтне жинға. Шейді. Манадек нимде ангала. юзан юзан шилленчік. Сазарды келембешек лензе. Тюжек шинжен жара уран. Надуш патне пырза алран анавыл титры, шубырлары, чуптуры ажызым зинчен. Адя, капла хирелечень Әлі хилле хуллен юрлари, лапланмалла бірік шавра. Суялық шукшке на Надуш дөзі, хыттын-хыттын чуптура аппышне битрен. Кажармана, эс ылтын, ылтын, шүк эс аппам, пірре бірден. Шапла лапланжыш, ыдаланжыш. Самантлық вай бұқсашы Ундан аслы емайбе уже за себе. Хулень, хулень янрара юра. Чун жырана, чун ирелеть, пурнаста юрада скелеть. Ыс вежейме хаваджы бурун. Бір жавы ывынны юде, каллех шеклеть, шүл баляде. Кашхи галажывын южеге талланыран алурана, питне гушне жебетне беккен, васкары выльский урама. Каласта кунын ширып сывлых. Шабақта шак шурхи үш сывлыш, үдедере ұжылдарза, хуйға даяры тен хуза тезе жұтлары бұл. Усизір бұлман иккен жуғышланы, кәш жымразем кашкашланы, хулан елықтаран зассизір, мынашлы влаган тавра, шуратры лапкалы хунра. Надужын шишкінжі күшне хаш сывлаган илембіне, камалзырланна ашшыне де ун пыжырханны мұжырне, елт чаринчен кыларчы катчы әмітрине гына Шук шук ку куэмет честе мар алайынчех ку юнажар надуш хальхирісте щураже юндардырақ кышт парушка хый нелегесче пархушка. ватты изем дезен хурашче мана кәрүжі вырыннех пулан буль кайык пиріне. Мінех, керек епле бұлзанда, шудай лес пулачакна. Хайне жанма вренне сандыр. Пәр ежінна ерденена ни ни бахерце бұраймын, ни сымақ яраймын. Вăл хайгаларыш әшшинный. Тепри азапланны, çунни, нимдаваймазыр хышкылные, ынран ярадына. Мемме, теет те жаведеме, кулатькана. Анжа кулные ун еренюллі де жүлден, вәренер денен бірінден. Эпхам немжухлі хакламастып, түркесліге кынтамлыға, семжешкене де юратмастып, мала ғұрзағы юлыға. Анжақта логик қызыр бурныш, пин анзыртлығынра, пин барныш. Хуриде шурын гурынать, ыслы ухма булать. Шавжеш малда, кам ызы бейзі. Кам суккырла терге жүре, шырттан бегереклін жүрет. Нихшан да хәрелмез ун ба Чунба мас фыл бек. Мәскер чун жүн, вак бек. Ман выльский ешран. Ол харзыр. Час-час выл ұны жуллы да. Шып ба нему ямазыр хұшчық пушне жігет вуда. Ашта хулба тәрдет вылхыттын. Ашта замах едеун ылтын. Ашта пыспах Хай Хаймайлы экземпляр. Юрадюн үн бағызықлан забықмашқын. Епха мұн жөлі бе, адашны көне жеребе. Анжақта тупсым не тупмашқын бұлдарай марым. Тенсире туссем турбиллі жағашре. Выла дырыгінжі пір ялын, пір холдыр-холдыр Аржин ажа санька журалны, тәнже віржі бітмежінже. Шыба алға бұлда ажашын, шемже жүжек сарман ажажын. Бұл журалзан бір ұйықран, үн ашы ұнзыртыран. Ақ ұнзыртыран да мардыр жағы. Виш худаманны салдага яман ямандыр аяққа шаваллы гарджек. Әнде ағы пурнат бірдене тапқырда шин тубыға керзе ұрдады. Шаржыв сендер бегерлері, анжақта хоргынны яла, нужа жаплақ хакезірлері, тадақ туптары кымыла. Паян мін бәжерзе жи, Юдемін бе жи, Пүрдемін ле жи ожыдар, Налук мін ле барзададар. Шак шуғышпа жунза жын, Анук та жымай бе. Хышчухларат тепеп кебе, Хрушшын дедін задуғашы, Салху сем ума ни пыданма, ни парынма. Анук шыбақ вон қырдатшы, шәре вот чулым ғыпны жол. Ажалы ертні, яшлық тарде, хава слэмет сывы бұл. Азабе житры шут хизепсір, әшіле ану канма білмезір. Мұнжаге мезір ұйықшар, тек евіш, евіш евандар. Анди вутландырда да барландыр аллуру шартламара, Шабақта почка пәр юрра хаярын хурлықлан юрладыр. Куевышмар марюге шутла, фашист чымат тамагалла. Сархердин жеде бол шаржавры, калар же торф лумбагатса. Ана пір желзар бурны жавры, вол шир пленже жеш хытса. Унжу с Мари тертне гунжул парвек пайлары. Хужалагане хужалать, камхужылман шавбур сывлать. Анжақта иге жын тиеші иге худытла. Мін евір чыдым бұлмала, тәнжежін, буласы жын, чундуғасла азапланма, азапланза сында шанма. Тәліндере дедем хавалі. Кунжулын сывғдамынже кулма да хадыржин. Пох халі, шевле шижет ик кужынже. Еку Манзахпать меня жалых, ешіден зекшітмен меня ыйдать хыйне валли жуткун. Шешке журас келечке ун, волвогатпа күрешін жимеш. Тәнжи пит каныш сырбирги ан ұлжын, шүттенже ерги, вол тілмерет. пур аслы дивеш. Ан уксас гу. Хере тем корынжы Тем мар, ку күржі Павыл, аманна, таврынны келе, шүрет туя бавыл, анук патне де кергелет. Вұл колхоз рагал шин, бухгалтер, кашни хезеплезе бұғатте кышт вұрттын ымзанадына. Сизет хай бавылы жақна, сизет те кулгалат шешошшын. Ни ымзану, ни кевежу, аптраны без упма ержу, пажақта дубын мары унжын ану ун унбужинче хер гужеде пір унжинче кескен пірлесшіш иге яжы Шуральжы ывыл пурын жеш тәп пулны бур вашыс каяжы умра шут шевлезем жижеш щук май гилмер анышмары, малдан сазардык павыл кайры хабжаны хавжаныбе кеш ашы ывыл жүлебе Ют килдемле бұлзанда юды, тавананне не. Анукта даврын жегілне. Кунда хоть выжес, хоть туды, шава тела телопланать, тінже жеде шуттын курынать. Шаплада, елт шаплақта маржав. Шеклендім дені хужрах каллех чулзем тагындарашы. Чареде журылат шарақ. жез вайылны чығырарым. Шуктимға тәріс қалаймарым, мәнрен вы илдір вұл, ұштан. Вұл хұны қырығына пузырын же, чымырдан же, чари зуране шәнерен, ун үт иле чігунзерен, ак, тебір хурлық педжанже. Эх, мұшқыл, пур дуза жуга, шиеші міскен ануга. Сананы имеш курны дағыш, тәтімлензен, ял дәлерзен, Сән уйық түгетсен малдан кышт келеттет шин район енжен. Шинны шурран ураба бадет, хулурлы жақны сумқы бадет. Кереттетте баралықпа, анук тіліне житсен табақ шуран ұрабене чараттет. Хап-хау жаттет ерібе. Ондан вара ире кирбе район енне жин жавдараттет. Кам бұлдыр жавы? Финагент, Ун сумка, ун велосипед. Щуреть хахать. Чальге жараге никшан жидеймі жавжинна. Узал зыма жағағын ялжиын вышын жаврнать. Тепри питнеке шех шеленя чаш чашладать хура желенен. Хергеннен дингерзе кушран кулать шыпланнан И Ия, санбек пулзасын хамда, аржинзыр бурунасым жук аржин де мулгу чух. Хышпырматка жіне бұғанда шүрет хужабек. Ангала, кине мирбе байла. сынны дезен, ах туры тада да наргымышларах. Юрат тетвал, пір кайык турын, маттур үссежін бұлдырақ. Шаплада пурға жұтламалық, пірревіл пірлік сірдет халық. Те бурыназун, те вилес, Те приберге шутлан болес. Шутлада, туда, шин замахе кужак емес, вол мар. Ак херача жарат бар. Шутладын бульдеға похмахен. Эх, пурныши, эх, пурнаши, ма бит телезір бұлныжи. Тада депри ним юптармазыр тюрех лаплаттарать. Ага, малдан убушку бахыт асрар, Шаратрыр янды бурлыға, айда курмашы дерір бұл. пирінде күшшілі жеш бұлзанда Юқтарад, мазар жинех Кунбагына жүк тұран марын, хал шавырдыны районы, үх сана районы. Итледір дуры, торын, карын, шаба журадақ халгинже, шаба сағал ял бәвинже. Сен пәле чәнни де халвуд чене грашин запны. Ах пить хурландарачке пиде, ял еш салда взрылғанны. Чанах вәрмеріш пурде еттін. Хашпарезем тангартрэш хыттын карма жывара Сабах Шабах туксассын ял жене, анук сив булатте, е вұрттын гулныне гурать, каллегун жөне маграть. Шапла пірреларзақ шутлатте санька жіне күшшілдікса, кай айттыван ялдан дұқса. Вол кайры, пәжіксандыр юльже. Халяш шамыш вырне пірден бір ункугамыш пульже. Шав бұқры толық пепкене. Хуллен күштірдатса, шуға ашырыш, пақча бек шура ашырыш. Асламы де сайраран, е сәт е уйран. Ажадени ажақ тажавы, ку амышне аза илместь, атте дезе ермыш мест. Кугамыш пулдыр жеш, варавыл, тембе хавас, ытлашыбе он вас. Кергуннебе анук саспаджы, Ивановский деген жерден, кербеде сағыр шушка яжы, пірер кебе кадан берден. Пурнадып тене чәрі зывы, мінле жыйтны пәжігі бұл, бұзығыш фабрикара вăл пир дәрдетмән хулара. Пит тунзықлат мінде ажизір, май жүк ваштақ тұқса келме. Эх, шав мындарын пепкеме курасчы, ош варгать манчиксір. Тезе бұжырған теға, мен дывын. Пушсы вибаға. Шапла шып икке дулдарзасын, санька юлат атте тылыға. Атте анне дезе аназын, куятсыне илтмень Кунгыщын гунирде черетлін, Санька дамынланать кереден. Тытса кугам жаргинжен, Шүреттен ттеннжен тәсне, Чүнне уш сабай жарын. Шыв юхинжен вылдалянет, Юржуны бевыл келенет. Куратте шивже котка жарын, Оспанланай мешне, Кайран тадақта үсіне жемін, Шак пәчікші пәтшене демін пұшрағай жұтланы анжақ. Шыва кірзі дұғас келеді, хаяр яран илердеді. Еттора дүбере шүлде, убаленен шурбаледе вұртсазынас келеді унын, тарғашын. Мән келет пұжа, елдақ тыват. Выл хай хұжа. Кумать кугамыжы унгунын, анжақ ваттые тайылать, вәтті бұрнашын анук и худ келзе кайзада ұжыдаймары жана пач палламан бек похрызандыр вăл манна чидыван жинна ах ывыл зивенче мындарын анугын хурлы тарын. міскер курзадыр аскапла тень колхозрах тардык малла халь даврынас иккелен үллі паргасны желеп кунда тек хонығыпши дубада лере онзах бұрзасын үлем укшиденге де бурдытма, илсе де кайыбы Тен терізекте бұл жұтлары, керек епле бұл засында, игазапран барне зуйлары, яланлық уйрілже ялдан. Унжух пиравыр комбинаде шатса үсмешкін хыбыначы, шәнелеген ват шубашкар шамрыклы шамрықлық бар. Шапла Ивановыда ижын нумай пиравыр ченне озатры шубашкар енне анук шопшав мухтавлы йыжын малды отрядебе вара вәссех келет чубашкара. Акхаль унченеметленни ниде пурнычланасын дуйынать. Кузя хупсасын сымлых видер, саньказын биде курынать. Тумдиры унын илердюлле, никшан енжен хый хәбірдюллі, темскергалать те йол гулать, паралынде шапшур гулать. Ун амышне дегдаласчы, анжақ чармандарат тетти. Ах ывлым, ывлым, әнде тин. Ялан жапла бірле буласчы, хайделлен гала жать анук. Кучне ужать, санкие щук. ет сеет, ирдет кунжуде, шидеть кунран жулдалыга. Анжах ним хуйғы-зуйғы жүкчі, шкула жұпма бушлат санка. Тумдир ун тагамым зане, анларда жешче Вәрзен низем кенегізем, тетрадізем деручкизем. Йылда хун амыжы дуянны, мін дуянма бұл ачавна. Хүтлевзір мәскен ажана савындарас тезе жұтланы. Анжақ ажан савынышне, ежынайман хайбурнышне. кер жырмавы духры тезе жұтлать пулі вулаган. Калам. Анук шэньможыр мұжыр дупры. Шакна дэнь хурлі хурлаган. Хурламазасында бұлдарыш, Ану квунжитчіре хермариш. Пуш кажыртса жүрес күнзем, хал унжын иртрыш пульвызем. Хал пурыны шинжен ун тәплін, бит тәплін жуғышламалла. Тепре ева жавырмалла. Кун иртерме пітчен хайдәллін хоружы унжын. Шавынба, бірлеші был жаваржынба. Таштан аманны нестер Лужин. Табак туртмасть, әшмез Анук түбе барни унжын. Кур бурунаща деберех. Варенне ослы бушлы нестор, шудаш системинжи инспектор. Президиумзен жел арать, оратора дажы барать. Сасы ун кымыллы, хватері шытмақ пек саппас костюмда бұрш капра, шири шардуме де терлі. калары Пазасын дуйынать хула. Анук шутлары чын жапладыр. Кунда жабы жаузал, эппин ялдах қаладыр. Шабақта лып вырын ял. Кунда шкулда да йывыр бұлі, шкулдан келзен бәтчен жүйілі. Пуштах ұрзурниксе мына вырра варенде жайвана. Ялда жимешме бурғалі, кашни сәтпеде дұрықпа. Шунма де тұнзықпа абай уреудать пахкале. Сяпла сут ежінде. Санька хав толық шулу бақтанка. Инжеде вады жубашкары илтмест хут янраттар шаржан. Варигу шүл, ажаш чундары сағал юхмары буляжан. Малдан сисмесчі айваншки, айваншке, мен жабақты. Кайран кайзан вуниккелле, похма бушлары шәрелле. Буш не жүре бушлары. Ете бір жух келден дарза, сардаларат тегі барза, калле ғудат. Шірмиде вары юмары бұл менни, шитменни, унтунзық не итлеменни. Шкулда варенде воен жайын, чаплах падерде шиже класс. Каяс келен жулзем нумайын, шабақта ұшталла каяс. Ялай улза көдю бұғазы. Шук, жын паллы ялхавазы. Кунда жулланы жүнне каймас пәржин да кымылне. Ял әмірлік күшіран жуғалдыр. Вәжевже еморяк пулзан паллах чатма да Моряк, мұна бұл халдыр. Тумне ғұрзанды ғыжызен ұшчеге ышчиге ане ижілзе. Шук сандыр, санжын жуғышланы лужын калажать итле. де дедеп анны Санька кундах строителе. Строй техникумая пледеп, вырнаштарма вой те тедеп. профессии пить перспективлы, тадақшке усмелле хулы. Ну, де хальдурыш, переде живых кил жүре, тек бұрынаймы шарбюртре. Хула жабақтавал культура, Анда зылдырчы эш варах. Хугайда килер ғывыртырақ. Каланы туны. Сандыр килде. Кәтретпек туйынны ғулан, үрри, узаллығы, камиде, хал унын умінжек ялан. салдак салдакрада бүлде. Кулза қалат хал формы Диплом тарны замантран, выл уйрылмары стройкаран. Камалебе мары, пәр хытны чуне хытны бех. Темле хаяр вайдытны бек, ана адаланма бамары. Анне демез үзеген, шапла булат те боледен. Әшре ына хыжалартмашы, хрещене слайы бұрдыр жау. Чүнне ұшсақ тагдартмашын, мінех, әшлегене мұқтау. Хал пұр жерде де трактор-трактор сымақ керлене аслы тапқыр завод площадкинде куран юлмасха выльский халықран. Кунда елембине волгурде, концерт вағыдінде бірре. Кундах тілбульде атнере. Кундах унра усламже гурде, тавать паррема жудумзем. Аксандр Выльский тузымзем. Мен бәлнене каларым шиде. Авсандр кече урамран. Кеш тавырынже, илембиде, утса үргенчіклен аран. Каллех пуян уяв дебелі, каллех марье аппа саделі, тулат темдерлі зимішпе. Хужа жүреттет хашпе, тада мынгымылына адужын пу тет пулмалла, марде мардечин бала. Шурашны херебе хал ущын, каччин бит калажас келет. бе выл кеш вилет. Ах, вғыт вғыт, шурығайық, вәзет тінде анлыжынде. Пықса да сынаймастын лайық, умрабек, бұр бірегінде. Сасы де бегунын, сана теживық чунбек курнын, шуна дебе кышт авысса, пара тікне де бұрақса. Ана жүжендіклінді дадын, анжақ мұла амулет, шур юр бір дебе керілет Вара шак жұрт сыр юлны эдемле пағадын мәскен шәрелле. Пағадын немінде күрмазыр, темскер хупла назан қыл хыл худа мар, Әс халзыр. Мән тыдама гыжы зана, шапла жұрма жынла Мән ле азам жынжы хаваджы, сана енжен енне дердет, тіллевзір суккыр жүредет. Әс шахмат вайынжи фигура, эс образцовын пугани — Тагам, санба выляганны санағал андалу зырдуры. Кужадынес, анжахес щук. Шаплашке булгалать хышчух. Кайран темле заман шидетте, шакчиге урлес кажан. Каллех курадында итледен, каллех чуну чунатлызан. Шапла малдан вулкан да жымзыр. Ун краттыры бұрлак вудхемзыр. Анжақ ташта, шардебінде, пушламыжын кірлебінде, вәрет чавенді радион вуже. Хуллен-хуллен войне бугать, аклава зірбінзе дугать. Тинжеш ништа бірзазы жүкчі. Халяслади кемзірдедет, шыре хаватлын кесредет. Сан жарюнде де вутлы дажы, биотоксен тавалебе, озудану сан тус юлдашлы, вәжет выл хавалебе аксирелде жүйеді тіреде, пушланже ужылу кетреде, Ашта дурдать хальгамалу, шоп шаванда вырда чулу. Тегехе суккыр унутмастын, курадын йылдырмаяга, лешнеде шурагаяга мәскенлензе хал санамастын. Выл хый хал анны занумна, вылак кушран бұхать сана. Атнер гулать, атнер телейлі, варан жадылы Епле күн ұжыда хевеллі, пыр югіме анат туран. Урам вие шынгыр-шынгыр, ах ятсыргайық шығыр-шығыр, Эзир шүрсем дегермензем, шиштерір елдір кәдіссем, шинзем тарғашын ыры булыр, юрадыр бір-бірне баян, чупту юлдажым анвыдан, мән чәрісіві пурде юрлыр, тапран жыбыр, тэнже сывлать, тэнже папка бек шурылать. Тапранчы бұр, атнер хаваслы. Шаварлы хыпра жил жунат, халярыхмес чығымламас был, юртын ыткынать. Ана хирземге цейлеші, ялзем терелі жул биллеші. Керет вұл мұн хулазыне, кашсадуға чырмазыне. Вуд сирбедет ун шут тагане, шил жығырад дюн жилгинде. Туя чән чун жеринче ана күш пағзадагане. Ун есті қаллы евенне, атнер анузес әмірне. Шапла, атнер еде шапры, шын ужелже тюбе. Халь унын шаврымызен шары, Удат вол жиріп хушныбе. Кашни ерге шав жар залдаге ретпедір педыр задуғат тяғы, візен мұнашлық не күрза, поэт иле дел-дел кулса. Вăл тюзеймес хәбірдемезір, илемлі чынлық чын илем турда дена да жүлелле. Туять выл, әнен земір ялан ем ежіл юлмалла, лыс шул жы сарны юманла. Анжақта вăхыт улжын ұллы, тымас немскерде вырында. Сиксек ажаймын ғымын ұрлы, иртсек аяймын ғымындан. Ат нерденде тәксімленжі, леш шылдырлы гунзем вәшленжеш. Күллен гунхи лапра жапре шырылдарат халат нере. Шабах бол бит пожырған мары. Выл дуны мен не, Юндармыш музы ғымылне, кайран да жавырма булдары. Ак халь строй стройкана удать, журнал унран, статья ыйдать. Трактор строй, шак нуммай-нуммай бәлдірішне, Учса жыртсе хун вулаганзен хастар ешне. Атнер бери каластык ері, шинзем әшпуш, хун чәрі. Ялдақ сывлат те бұрынат, экран жинжібе курынат. Кунда тем вартынлы кешуктыр, чыр жуғыш керлі жималдан. Эреш мережі кыштундан, Хәвеллі юрдузанен жудыр. Ан йыныштыр хакпа визе, кур, жу тарла дезе атнер иргүлеме Аза азаиле дерезир чишивых туз парнибек ирче шавшынгыр шынгыр шуды ир Кәренді спе тавралық, тавралых ажабек сывы чучандалык хрусталь янра Кашни влышра. кашни гушра ташла дир шужемен хлихеме. кыш шынны зукмаксем жинде, чынгыр вана келенде. Пазарны йывыш хәлилеме, тен юлашки кабырланать, шәре шүрхи бегет анать. Пуринжӹнь бір çак щуут хәвел хевел уш сывлыш шүргүнне, тен жавынбай эбир яланлық пірлешні жирып жемене. Ире хеже пірле удатпыр, уявзенже пірле юрлатпыр, Сингер дуксасында ума, эбир пірле ғана баума. Шак аслы, йышлы вăй байрамен туйза хыйне автобусыра, атнер ыргымыллын, вырах сынары жинзене, кайранмменн кала хывза ыснеде чарине. чарине. Акхаль тракторастрой капмаррын шекленнене сынаны жем, кунды мынашлында батварын хитрен гурнаган тяссем, авжав шофер, жав штукатуржы, шак нигесри бетонда хуржы, Хер малярзен жерзен булки, тиевлі Оны дерги, унажынже калле хыптардеш, чи аслы юраду вутне. Шапла, шапла шутла дятнер, әшпе сен Керек да бір ават пір пур де пір пәкке. мес тұр дүбере хевелі, министр бек бұғат, танлать. Шак пызы вол вұл телейлі, яваплы бекте Анжақ Анжах зем хальхашын яваплыға дуйзах каймашы. Пулат тени пуғызынде, Юлат хышчух шургут шинжех. Такшан бойат каланы вирлі генерал алдақ перги. Шаплай кенде әшерги министр генерал да кирлі. Анжақ салдак пала бірдан аслы ішре тым жыраган. Атнер мәнгерлене тепчері, калашры жинзембе вара, хулленде канышлын жүрері, тем мыныш корпусем давра. Әже жидес тезе дыратчы, сазарды кубы сазы бажы. Ав шуллахи площадкара яшкәрі мушкіне ларать. Епле шүрхи хевел хавазы тулагларында жынна, ларашы шара бужынах. Ундан кәш ужы, шуды сазы, тәнже жана илемлине систернен юхры жарене. Топ чарын вадим онланжы. Ку илемби, Куунзасы засы. Чунне тем чулланза капланжы, хратыр житель буласы. Шабах темле хватлы турды мына хускатры. Удым, удым туры малалла шав шавтурдым хедертни белень Шитсе тенгел жіне вырна ашыры. Азырғай мары илембей. Ах күр жығыры, вилімбей тезе ғайделлен волгалашыры. Вара пушне жере усса, тынлары чидыван сасса. Андиев тынладырақ. Романын юрты андағындар дезе, тадақ қалас келіне бұрманын. Епен ларзамыр итлезе. Бірегінже телезіргажи, театрда телек пулашы, Алисаба ман илембей, мән хытланмаз едем жыби. Візе мүнчендега салдавзыр курнышкала анағыртне. Анжақ нихшанда бір-бірне хевегіртмен. Сымақ сыртавзыр тәлбулны, уйрылны, ара пулат темле де бурнышыра. Унжух вара. А, липа, сыви, пушлать Алиса замахне. мен зовет сен жырживе, сана гурмарым Пір жұтлазасын жамры херін ұшта жывығыт, күнін жерін терлен хұтпа кебе. Ах, питче жән зангу кебе, е ехадерлитчі. Сымақ шіне сымақ тадақ, ман илем бейжім жұбырдақ. Вұрт шаврынза тараста келде шавзаман тамажа ним жүк шырден жиннан ұжа. Анжа ғали тарын, тазат тазатвыл юррине ғаллех. Ахлипа ямығым мандарын, шинна юлдаш тени гирлех, пәтченже бурунза убабек, везе халдан гайза зубабеп. Пужирада чаре зурать, пырзамчы хуть парре. Юрать. Шабах манада йылтманмашы, пәрі ғалпи дежі Тем Темскерді вас. Ухмах пужа ништа хума білмес халғашын. Каласши, те калас камне. Тагамінде. Атнер, хатнер. И я, эзір пырдялданақмын, вадамы жығына деді. Ташлат херарымын янаге, кашса гайза юрлать туды. Алиса галазят ағали, хайбе хай келензе выл халі, шунатланать, мұнашланать, хура жыған бек явынать, сарджа бәжиен. Шиде чарын, алиса хергензем хере. Щук, чун варенесі етре, неме де жіллемес херарым. Шундараган хаярлықра пірден бірдеріслік курать. Ну жидешке чуна бузардым ұшпиллен буплезе занба. Еппин адя хуллен дугар да кыштақ шүрери урамба. Тугаш тавалла удашы. Алиса юльде де бардакшы, коллег гуллыне. Телей бахмашкан занжине. Епле илемлих чын скульптура, Суйлать, суйлать пыльжав дурри. Эккейда да суйладари. Алисы тытры, чоп-чуп туры, хәрейік пичмардың день, Ку хамырдан, ку атнерден. Мінле жыдайры жихер жуне, шаксиве ослымышкала. Мінле он парлан мары юне, мінле халги тип шул жылла жунза гаймары. Эй, узаллық, хожанес шыржинжен тазалын, шке езі тінжере, тискерм мастодонтла жүрен. Аштайыз шавында күшшулі, арганна туслықта ингек, кәлленне жұртта хыржежек. Есмойгыч, наргымышлы пулі, узаллық пәрзана була, пұрынаймас пыршке жинла. Хер вайзырын бұрза тәренде, пәржі бұқри шаға жүмне. Сана санай вәлдеренчі битлері вірші болғыйне. Ах, он ятне елдақ манадып, тек ниғы жанда, ниғы жанда шавжин зыннеп кураммар. Чынах майжугим бұрынма, ана білмезір. Юратмазыр дени де жишнетчі бұшра, анжа хере жак шуғышран темскер хистевлін пыржа ағыр. Пара вайбах вол күжімне, каларде хыйын зандырне. Вот халыр жиннымзем дарғашын пушвадыр, тавжыр репень, мінле тіл бүлджіш ет турдашы, атнеребе манилемби. Итті жинзен темле булатте, кузем жын бурдыр телепати. Юрланы жемен хай жине, Паритла хыт пықныне, хәресіз терже тағыш туйым. Пушлары биде вутланма сасси дыдынма. Таган бұжылдатса, кил дузым теесін дуинже кере. Выл пықры, курже атнере. Вара, сы булашса баскавлын, кәш уйрылжығы ежінден. Удать, чубат тенде, калын хурақ бұрадюн шавырмаш Аксывлы шавырмашкындыжы, хевел ашке пыжы пальтолла адылы жынна. Тада шак самантра ғына пәлес келіні, херарым чирі тытса хутлары болмалла. Шүшне де ав юзамалла. Вадимына хуза да жетірі. Тибет шинжи юр едемле, еп күрінадып шимелле. Пәр абық херчен мезір. Шинза сезем юлзан ғыжа, варгавлы, тунзықлында мелзір, калашыры. Шук! жа ұнланаймасты беп пірзейлін. Тек урым-зурым жавра жейлін батрандарат вылман бұжа. хуғау ба хужа, мәскер жұтладын, ел тавадын. Нигам жармас еварентмест, нигам дудемест. Ман Манбур керек қышып жавада, хоть теріс выл, хоть теріс мар, шуда елес пулат варвар. Шаби херарымын жаплажы, ытла терек сырвыл демле. Кашни виш пуслых ябалажын пущемірзе жүремелі. Чун хушны бек твас тагам тагамжын позылны жинезі. Пари варжать, тепри атлать, тада тепри кучран гулать. Пәр юнлы земде анланмашы, кашниншке карды карды кардыжынжи, кузюмынжи. Ебізе шапла жин, шүредіпші ұқмақ сұтса, шырдырық сұқырла ұтса. Бұрадын әзак шума жумын, кыштқаш әдем едембе. Анжа хунчень, унчень, унумен, мінлі үзім бе санайып юнажар жададып. Курзам, күшшілеме жададып. Итле десмана мана, кажар жер, айван, Нажар пархақсыр туйнырангынай, каладып шақ сымақ сене. Пәледіне сымақ мінне. Чынақ юратны чызана еп. Әненні бек шақ шут куна, шын чызана. Пулмары. Сүнже шуды гуным. Анландым, езі манжын ют. Тек похмап тәлзіррін унгунын. сукмагым баллы, ут та ут санумында вара жол аңлы, ес орық пұрнышын жұралны. Еп хизеплен ябалана, ес таптаза ерден гына. Эппен мінех вара. Тінжемір манба бірзан жинжеді масть. Хевелде уйрым жудатмасть, иксімәре. Икшылдыр ебір, шүрер қашнығай жүлебе. Каядып, езі ю, чибер. Пәжеклензех пұрза жуғалже хергүлебей атнер тұрадь. Тәнже зазардыға құралдзе, Елт трагун күнзасы. Янрать пірдігіз шеммен космос шаве. Сенгер дүбен жүге жаржаве, кәш шүрлзаға әспекле. Хуравыш сірліге шүле, атнер евіршне жүғатнын хымбаланза барасла. Пач падесле. эй гей услап, вырда келедім санын, хышран водитель гышкырать. Атнер шулай кине ларать. Сидеть аргандым, шут сырлайық. Мынашлы кайыга перзе андарджеш. Ак шилмайын тәксем візе шаяка. Вырдать халемырт, мәскен, халзыр. Юрат, юра чилзем, алғазыр. Талбалыр үде, сабалыр тәк пекемеде. Чуғақ мана, чуғақ, шавгерлі. Шыба тәрісілеме білет, кашни, тивішліне илет. Шыба, шыба, вол хулын Пәлместін дегін күн бавыршма, шәндербес тивіш мар. Естивіш мар жүлебіш мешкін, естивіш мар инзе бұқма. Пұрынышран парне кетмешкін, пұрыныжа парне бама, хайуллы земгіна абылдарчыр. Ес шук, ес үкне, әмет тарджы. Шапла жав, те дарать. Вал хой не жырать. Ну мен, тарзам, Сидет юлғаулын берзе ұртма балағая. Еске қаяшыншы туя, тұр, силленгелін, жылынғалын, кышт лудыргар істе әнен, түрленіға авланы чен. Шапла хайдәлін бұжылдатыры, Пәтшен ларзан-ларзан атнер. Пүшіне жіклері шуғыштатыры. Баяны бір, шинзе мінер. Үран дезен, ку хут шапшуры. Мән балыртны начальник туры малашлық планенде ыйду. Тень аны жуда юраду малда кедет. Камущын галы. Шук терс визибе бессен, ман еверлі тарлав зырзен чынах тумғақлы раскалі. Айван әп, шилықлы. Шабах шабам ялан хыт анжабах семан дунар, камын булмангун Туым зімбе бурнаганын пурин де бұрны жібірбек. Еп хамда жав ешран паледер. Тен халде не илдедер, терт повырдан заман сенде, сымақ шүречін хұшынде. Айдаш? Айдашын хал депрессий, вилевыл хал, ширап жымар. Парахра де булас шырма Шаплаш тіл вара хварахызем, пағашша пит тегерегензе. Кам бурныш падакне тудан, улашкен тюлашкинжен. Үррін жежеге де бұдан, терт вәлдерені құшынже. Кам ұрлық шырамас пір хыйжын, шав шарт шартламара да ұшын хумханаган вая дұят, ұны мінже пушне даят. Шәндеремес нимле азапта чырзыва көміл юғымне. Ана нимдавайман енне касса ышне спорыш сапта. Пажырданать, волкашкарать, анжа внех курать. Чынах, күш хуралза келне де пулать, пулать малданлыға. Ним балырмас тетрелих видер, сасса хылға Тем Темскер житмест, тем жүк мұндарын, юлдажыны вылне бұдарнын салгуда сулғын даврара мінреж на жара. Чун товарланны вогат кувыл. Тем чарын ми кышла держа, туллы урам да пужах. Анжах те товыл, Мән буры хай вырыненже, хай жаенде, хай визинде Таван гадезен имес име, Юна вырнашна шәрде жив, хирзем, Түбе сенгердез хипур жи. хипуржи. зырт сен катрам әреде, ажалық шағында жүретші. Тырза бір вұғы дейтлезен Келесші халде сазызем. Ажабыжа хайжадек шурык Вылят хаваслын мечкалла. Хевел жинже тибет тала, Кышлеререх пудекте зурых, подпадушкынланза жүрет, Кәдюш шық лиджедем ерет. Хура жаржав гарзан жугаже, юмахлаза да майыбен, сыртран агажызе манаше, чынгырдатса илетте бен. Йыл чудалза зүнет чигарка, саз илденет, тепне хварга. Хуллен шықыргалат пәрі, мән жуы жуынын пәлдері, ажадені бұрнек чухлаймы. Хал дин булат, жырма булать, те барзазы, хер гулать. Аза илю чила чилай мен вазему пранна чарере, хальсырын жежак атнере. Шапла давра кышт выщын, кышт тәліннен бұққалаза, пір қалдыр-қалдыр гази хыщын, атнер керет шабалғаза. Урам варри паш-паш тузанлы, хуралды вара юзавлы, хал улым виденне журда тіл бұлаймастын гуялда. Аватнер зенде және жүрде, мен хабарени. Атнеров, хо, ес шитрани. Әненер пачта көміл жүкчі, Вадимын мазин ба. Анжақ ку нилмен, ну унба. Килзе курас хатерін значат. Ял иш асрангай мазим мұр. Ма, аптырамас хал ялабажы, тузан тагам валли де бур. Хапха ұшса иккеш. Эй, ұштарақ шав питче жингеш, лизугагай, сэр соруна, а гілзе келді мажуна. Айшу ким? Ах, пуша дем бүлже, шураладех пультам жүлмек. Ми же хучен әшместіп тек шав бүтсіре дезеттім. Тулже дезеттім пилік шуллық план. Шалиш, ямасть, ан бұргалан. Есмені, Абузе мастурым қазу бұға ширденбек. Кене күне вуларым дұқым, Тем мешке мешке рақ ширадын, ай құрадын. Е Ебағы парте ғырамаз, пет мешкен юрамаз. Шир құрысырақ, тақшан қалаттын, шақял жинжен жүрап тезе. Аслабайзем, аслаттезем бұлаш седеттін мағуладын. Анман эс хамыр бұтты, ял майлы вірдір ял етті. Шыплан денил те үйгі бұсыры күш чалышна бір жана. Бұл шүшлемес пүшне лос тусыры. Кур, тәліретмен, вот хана. Шап лагерде дедем күн жүлі. Шак нилбекки шукрақчы бұлі районе беде үнжіхне. Бұл кран даврыныне атнерде чон ымырткайык чээдем ергебеле медалізем орденезем гына тыватты унжу хутса да жүремен, вăл чупнă вӹçнне тӹллермень пазари ярмыги шавяғын унран ажа пәрржи юлман нимле королін падишағын ун бек чаплы булман кайран вăл районда айш тупры шулданы сазы духры. Кандурук сиденге белен нуммай нил ирдехне екен. Хупсалартма дадыны детте, орденезем бет ешларан, шалонгаланы деді аран. Ундан тада хик шул ирдетте, ашта гайзамын думалла. Физрук пулза бұрач кула. Хизе бияжы жиннын пурчы, иртнин ял ялбәлжі, ырыне жеш куржы, адя Те вұртын вуд хурзадырашы, те кужын васлеце арашы. Каллегінге кшабатнила, ши аманадына була. Париж кулда пожал варланы, хай тіллемешкінде білмен. Келне де бүтлін жедеймен, сазардық тытна авырланы, чалт пусны детте курога, Кура үкмест, үгет пурка. Шаплаш кулдан да уйрашы Нил Матвейджа, түзет салдак, Хал тәрләш, пірре уйражин, тепре, сағалы еш ялда. Пулач кебурнышра демлиде. Нил духна варжа вуджи видер, вол Бранденбург хапхизине ширзахварнық иятне. Анжа келде айван узаллық шақпаттар ада жымарет. Нил пәжіккен әшке ерет. Чунды бол не лыпландармалық тезе зыбатшы демалдан. Хал, хобыны жавузалдан эй ай каплаш Шин шинбадинже хуп тарап Пок садырзақ шиврадатна намез. ме ак столичный дуртарап столичный зембушра хагале ларатчы де быргывагалы ура ұратныран дезе бұғасым килже астивзи юра дитла қаптырамын. ара иксып кымыш небехеп чалыш уйғап хиебек Теп пачвай бітірі Матвей ған вдел. Матолық пирін жақсы дел. А гигаржин садел бұштарды. аржинларақ табырышке. Нил шутты не күрза Таштан сізет ман пырышке. Айшоп, итле, хапха састуры. Абу, эй намыста ақтуры. пит юратмасы бағана. Ну, паскорда дендім мана. Матвей лыпланға шур жылдалы курманзан ба бір не бірі. Эпин варсан да варстари, Кеш Кәш у де алық. Шин жүк теп халгілде поха, күнда мангун бұрат хак. Лизу гагай, нил варшыкленже. шылат тарланы жамгене. Ес тәлік лайық білегенче, паян тәллендім үргене салам абай вадим барваррын албажы шуры жубашкарын хапхи яружы да баян мана пулмары жараган ак шитрымде. юрать кәдеттім килде сагал игалеш. карда кечбеш. юман юбал ардашчы теттим. сан делігу нил жапла коллег стакан бұжатмалла. Ха, лизу гагай вол гомол ұлы шавыр жединех. Вохо жібе сан тогоско бол. Халь кош чем желжі булинех. Кулат вадим, жі. Калле бар жі. Шавлат тейге ұжы жүн, ништа пір қылдық сырбек күн. Хури хура, шурри жапшуры. Тәсіре пачақ шүк дисананс. Кашнин янравлы шудызас. Сеге бек вғыт шуры, сикчузыр, лыпкын, еребе, тінже закунин ергебе. гардыне галлех геже, темскер жүтлет, ағыртарат, хуранен хаваслы сәже шаплажы дек калаштарат. Ак қылғана керет сазардық. Итма пит аванах тамарда, итле ғамыжы, эсма авландармастын вадима. Чәнмерамы бір острым, Ундан бұқса вадим жіне қалары жыппын. Хыйынне хыйех пілет тезешке тосырым. Тен васқан иде мар. Хальхи гинзем, ай-хай хаяр. Шакна илсен вадим шарт сикрі. Шуғадыва дуйза жері талтлаттыры кебе жүллін жикры. Анжақ, адя калаш дезе хайне бузар жаяжы. Он гыщын үгеню. Мен мажы ухма кеп келдім жағында, Аштан лыпландыр жүн күнда. Кунда сасы де унын юлны, Кунда он сывлыжы де бур, Авамы жудать пох кур. Те прибулзан сыв бул, ал зулны. Ман жетшім хуйға абыржан, Хальхердені шаржан-жаржан. Шу гулдалаймын, ұлдалаймын, атнерес хывын жүріне. Үгітлезек шураштараймын, судаймын дуйымна юне. Куэнде чундуртны жаплай, шабахи спальне лайық, таван ялнах сангаймалла, вәсіне ұндақ сандупмалла. Телей бұлзан не де күрін, тен ирелі бір, шин жинақ, тәл бұлмазан вара, шунах, эс турымар, едембек пурын. Тада, поэт тезен хымна, азап та зана. Ларза, ларза, кундах каштурым, ну, эп каямға. Ес вадим мәні тұхмастыны, ну юрі, кыштах канаста буладим. Вадим ирік сәрденбек тажы. Адя тем темпожы, шутлар гунды жылдырзене, итлер гунды шыплықне. Тулдай кен шыралны әндірік. Чабақта сулғын зизінмест, Тузан месть. сивенмест. храхе рахе велентрі. Вер жүгіс мері бульгальджа, шыв жақры жирмаража. Сизет Вадим, паржак сымақшын чән менен анил урама. Анжақ, е бұқмақши, ма шихырмға бағама. Унран демпид ослы илдеспек, унран демпид ирры келеспек, похадып тегіна күшран. Кулать жын жеманран деген бір жуғыш елықтармыш кәргі жына бекші бұжат. Нил бұр жаплаха қалажат. Туядып, темін ұшшындармышлар атхаса ұспек санра. Ес пит кедем куяғынра. Ку вәрендет тезан тарық. қалзанын лопқы бұлмала. тұндың жүремелі жырдырық. қауына қойылын жанмалла эбир табақ табак турдатпыр асанын чет ветлы тапхыр Ятна жывна жаваш пілет санран вұл чанзымақ кедет бір вырындады маз шин паллы анжақ мала далбын мазан шул каялла дұрда дөнлан анжақ кышра занын халық ун мегеліне войне кыдарт ховна бітчен зан ангарт хал тандынлық шав сулмақлық шитсе қаймай сансавунда вәт шагыр дуйымда коваклық шемжелік пурбек хаунда аннойгош Халық нойгош мазиш ав китлері епле хытпажиш сана жузем сана бузем от халық шабы бол бізем ес пит хыпсаған жүн ерешшін ере жулдав бұл халыға кодар дес чонлық. чонлуга шин мен абалданбак билесиң ку бұл, мұскерді да. пәр херне димире тупта ә, шидет пул. каржык ман бәледер тытса да жии жареллех каям тыктага тур бедердер тына жугатныйып каллех сана жакна калашын күржі кунда Чәрем шинзен кәрюжі келзе жүрері бірі құт. Ярындерені дем вұл құрт. Пәрре күрзақ чүн зісірмари. Вар-вар варда жібіцкер шуйттан. Ну ялғаларыш пажадан. Хой чәрем шарламары, анжақ сас алда жүрет. Шавжин күнда тем садерет. Совхозын дебір жұл пландырық, де ұдыма бұшламалла. Чухладыны мен жухлі порох ун турдас яла. Ку пожадане черем шинын, херне кушланы менде, шиннын хак хабардас килет пули, тиет ярать совхоз валли, шак пар машина порох. Агы, ары дейін хагайран, ан гедірне вұл сарнайран. Шав барыған темлешке хаге. Вұл яртмы жи леш не де ана. Мәскер білзе галас вадимын. Чах кулы же кашхизымах. Ну, хері тес тез. Ваттымын. Туба атхайне валли думғах. Халех тен үнбат не кайзасын. Матвейчі, Эзі галазасын сана итлеме дедінім. Анделіндер қайс вадим. Хужалық бұрны жывыл ұрық. Леш шукта куй Шыра, шәрдемінде хут шывра тубадыны, тупсан маторес чунданес епін, же. Эпин, ячук үзе, шақ философи жерем шынжын. Ага, шәрдемінде шывра. Ну, сәм зірләшітсесін жиннын, юткілі треухтар жыра. Шәрдебе тәттім, шывбы транжык. Ан бұлвыданжык, вот анжык мән намыс әже бұлдыр жеш шәндер жеш кехеш битмес шаплай Тәрі, шаплар ақшау! ыргана жада итлемес парторге яш хиршлемес ялан шывзыпны бек харав же шыба хал яшлығын алла тазалық шын хештітмалла кен хузымақлаза бұғадын Ес вайлы дешшінға бізет. Сан жуғы-жу, чанақ пағады пизей жи. Пизет, пизет. Эппен ғалек каям, сыв бұлға. Тұқса сыны жытшы хал сулғын. Хер уйге июнь, херле, күн ұжы, сиведет шырле. Ялан хевел бұл хер бара бұл ұшын елгулад. Ак хевеле де жар Шабақта ұйғыдатныға шын падаклік сен жереп шынран? Кай, худ беркене гуран. Атнер хуллен ұтсақ барды, емралла шоп тұғырлыға. темі қарыз темеже түнкені бек чәрі шаққат. Ак табыл жемірне емрада, меже жылда жәнде вады. Тақшан гунда ұқмақ пұшпа, шөренінші турат құшма. Мұнжа ку сәнемен шуры. Киввин сенегензе тахщан ик кашкыр келетки курзан ну тәлләнетче жау, ах туры. да маргашты шабах, сымзы изем çрде жбах. Хапхи әліхиехмен шавы. Сазардык шуғы шипине темскер шарт татры, шин гуавы. Салам де сак хурал жене, салам сазилдинче жүлеккен Эпин курза жүрені беккен сиреде баллазақ каям сасран білмерімға тагам надуш хаебе эс атнери илцеттем килних бара килде пәтченде акларап вырцаттым ыйхы және мері те мандым жұплыға жыплыға Шобжавзыр дунзыхлат хылға надуш апла дезене смари нил тәллеттерне зарбие. Эх, апуна курза булмары, телейім пачта жүгіккен. Вадим тәттімелле дингерді. Шутладып, мән ерде ерді, ен-ен келет Мазар Мазарбек шоп шабалгасы. Шаплақна душ, санан ландым. Анжа қылғажы, тен чаре азап күре чіберхере. Итлем ана, Ыспадынла да, кәр, вұртта гангыштах юрать, шәрле чедек те вырать. Чедек? Қайма дезе тапранны атнер шарт сикры зазыба. хұшы зем тақшан вұранны, тен кала жасшындазан ба. Ялан жау пәр ғура білменін. Ені ғыжан да езілтмені, сәйе жеденіне. Кажар, епманны білніне. Пит кирлі булмазан жаплавыл, пәлні де маны жадуғад. Унба да марбул, ұс хуғат. Суйлачке вғыт, вғыт явыл. Нумай, нумай чечектені. Пәриде шиді дедіні? Хер сымахне вадим тұнлары пәртілінзе, пәрсавынза, кәжеленбейін зынары умадуға спек шаврынза. Анжақ келмері бұл, келмері, унченевне пача келдмері. Шук шук шумралар аганни, урухларах мар завны. Шабах шак лыпка калажуда, херден сабаланан илем, унгужезем, шурбюрнизем, хава сылдачы тренжік шуда шуда шажарере шалда. Телей калджи шыда дюнда. Пур тяшмышлях юрадаганжын. Ытлада хыда кетнерен вол шүккене гумра курасшын. Курат те вулаган, Халь щитрра шав замант нержынь. Арганны сӱдӹлнӹ нержӹнь, Епле хитре киле юрла мұлран. мылран. Шабахта илембеш тажы, Чун дилмере чун кышкырать, Херден итмат нер хырать. Әшпе жүреди сырын ашы, Сасы унзырғынат хуллен, Наду жына илтмес теден. тәлінмелі азамлық, жүхлі тәс парзеш керек. Темскер сонузан бидя заплы. Тыцым зунакыш шүлерех. жеден аду жынланнын мередек. Кайран воданнын хуш галарыдық тазан. Шуралныгун бушлан Ме ағы келдедек. Ун яджы. Шураш нахер. Чи бахине зуйларым бажыргашхине. Хер ба жедекне ал Хер земдем жүхлі жере шинның шиннын жәре. Надуш, мәнбезана тавдовып, шунатландардын эсмана. Кунбек чухне идаща сава анжахеп тивешши ана. Ах тивіш емігім, ырдузым, кала, ашта, ашта аппузан. Мәскер бұл пейт пағындарад, турамыш пек елындарад. Надужын көжізем Бұл чавырна дәт неренне. Мін мазыре поэцене пиццизімлі дезе калашы. Аппам, вұл тивіш мұқтава, аппам тарашын мускава Вара надуш систерде ущын, кыш хурланза, кышт Пари гурашын имеш кужын, илембине тәп хулара. Шавжин херзасыне итлене, итлене жесте мар консерваториялык не ұшмада гадер булныне деканатра пір бұдармазыр пәлдерне имеш. Херджери не анзиктери. Падетте сесі, тұқтамазыр, чубатхер аэропорда. Шаплатнер, шутла бардак. Тез чее, те пиде ослы, те кала жадын шахвырца. Шапла, хулама да босны, хула патраштара деза меже жулдайыз ах кажарға мәскер, эп ват марға каплайт каплайтмай юрать манран кышт деп санран хушымырда вуниге чырыш эс врене дене дачта чундуртры пединституда маттуршкезы тырыш тырыш юссен камбулын хапла ангул биолог от шапла Астывырға спектакль үмін чаржау хуллен сирелечен, темле хавғаланулы хуме чупсайырде черезінже. Зал манға, ұн сірлеві, пыл хурджызен сірлеві евір, кірлет татты зырғылғара. Кәжек оркестр саспарад, пәтченже сәргеш, азырғанның пірнотына дек тәріслет, трубагес кескен вірзейлет. Хәрюдуйымзембе болғаннын, кәрешнен жавдуйымзембе, шижет чаржав шич тезібе. Ай-хай кетсейлю заманчы, мәнбе занаданлаштарас. Ак люстра зүнжы, зал жопланжы, чаржав ұжыласы де жас. Хальзал пәрчәрі пір пәр жоныр. Оркестр шоп, анжақта соныр, кәш стар дилес ракеттыла шақ хытны дирижор. Зала шардах токшапны бек сазардык, пучлать оркестр янратма. Вара хуллен дуга дюма, тәнже. Вол пальниех темарда, тингерне земень унзынне, кашни гурать хой бәлнине. Шакна заилзе нерде шәнгун не Ир хыйын чәлехне нерде шәнгун шән юрын бушланать. Анжақ-анжақ тавралық шөпчі, састываган бірден бір шөпчік шығырттарза жинзе жинзе Візетчі шемірт хушинже чап-чап туны хуллен хуллешшін сүнзе жуғалны жем вара хевел дуғас тілде умра япсем түбе бірне тірлесші. сенгер жинже ажаш керен ку хитререк мен хитререн кәш видере витре застуры сыва шенгеземіне уйгир жыржие сәдін духры паньба дени кыштилденет. Хабар траттядем күржін лаже, ташта хурзем бит какалаще. Шарт-шарт туза жунать турбас, алы кине ужать лубас. Храв жылын вешсе анашы, тек шуғатса жап шуржықсем. Сардул жинжех те жужезем, шарулмі бех мен дранаще. зас сас юрра керет, шәнгун суға жібек херет. Курзамыр әндіғал шүр ялын шижет чуре жере жевле. тренде уявлын, мөгінзембе бір күржілле. Түбезенгер, ақ сывлы жужы, атнер пинжак сыр шарабужын, ыраш пуссы инхірребе, удат кәшшебек бекшерембе. Пуштәлінжех түбе граве бір жарын межін гырдадат. Кәже Ах, пәжіккаяк пюрнеске, шабашке езі пәлнескер. Чын жавжавақчы треві унын шуна жібе тұрылдатны, Шәрбе ұйрылай ми тәвдунын пәрвырындақ вешседіні. Эдем жілгі барас пулзасын, тем калетчі был шонгырзаслын. пюрменде міндыван, хайне гурныльт не аван. Шабақты видимлі санарын туғат вұл Хрестенен канышсыр жүнне поэт сазарды қазырғары, шак вәжевре, шак юрора, шак шыр батне дурдан вайра. Хирзем, хирзем, візен илеме, ик күш туллы жүгеннерен, ыспуштан ғарза илеме, ыштан вылжа келем, мәнрен. Пәр ыры дуйым бұр, таванлық, Волбуржухне бұр жүхне сукмак таанлы. Мән бурдінже выл бұр жүхне, кере дедемін ыдамне Эппин чун вудебе чундары ышта пәдет итлашырех, шыр шавында илемлерех. Ағали бұрныш барғадары таванды пражинже гына парать хай жинна. Уда дятнер, страница жарын вулат вал хиргенегіне. Епле хайза асранғыларын чуна яланлық кенене. Ялбай уна жарах лаптық, хал неміс мезуінда апладық хужалық шүрдізем колхоз пулдарны хварма. Те лайық, шуллы дене, те шыварма шыв хран, тақшан гунда шаржер яран, табакларда чаялыш тене. Атнер гунжулін жүлінде шәкшер, хаварны темін тәрлі ер. Пәргаш табакларса келзесін, аптыра лизу қапа. Ирбе тул жудылза жетсесін, касса жиғаш шығаба ялдиш манман бұлға июнен хевеллі ұжытчы жавгуне. Тада саз сазесе, шүлдев жетчіш чекешсем. Анжақ саспаны күн шәнгайық, вал тәнжере күжучны күн, шәре шудерджі хәрлі юн. Мен жылық шав жешкен, мен айып, мен ма журалны журалман, ун пурны Таба гюзет, керенде сары шижет чечеке күнгажа. Керле дүнжейін құрт базары, илемлі, илердет көзі. Илем, илем деға, тен пылі, ажажында сибетлі бүлі. Авамы таштақ лере, ажа яраныш не керет. Бір не датса әмет, чедеге чей күрігін бегех бұлак. Тадағы әмет, әметте ақ, мән анжыр жүгу, мәнінгеге, балдақ қайзайу чіре унжух волбулна вишере. Шапла кунжул юши былаге Вадимжын палла жаран. Тават калба тузырт парланге чиятлы жимишчі гайран. Ав жав сырцем, ем ежіл, кабыр унда халтават кал дубаймыр. Парланге бурда ун енне пахтарны яла жизене. Халь шөгір жүккене Унжу Унжух де кындырла, тек теркі игерджи жымла. Шау бұлны варжы күтченежі. Ыйткалаган гамне дежи, пәлмес пүлхалі яладжи. Куйда да, ун хайын зуме, ыттызенжен вол уйрымрах. Ыйдас занда тунме, суйме, әнендерме умрах. Хрестенеш хелен күржанаге, Малдан да жипшіннатчы, ағы шавгун атнер урежіне, кашкырмаллах пузадене. Юғат хепхерлі юн, Кущулі шабырдатсақ шәре думлать. Анжақ, аржин, чадас пулать. Тумладыр, юхтыр, бұр бір юлі күшшүлде юмда пюре Таваннын шыргурат бере. Тара дятнер, шурзыны гуне, Ташта ғунжуғыш инже, Мәнек шиун юне, Шаржы ваза жүмінде. Патла тұрсте думлам-думламын, Анжақ тағамын ке хамын, шундар жиратны ожа. Шабақта ежін жеш ежа. Шавзамандран күн жүлі хайын тыван ялба, тыван жірбе шығынныне темле шиппе, ненме тин ғайнын, атнер бұға чине жіне, шурла барданы бүрнене. Ха, чиғын загай аслын шыртлын тем қалажа шүлде тари. Сама худа чын да шытнын варжат пеккайы курдыри. Атнер он еннелі бұғать бұғат те, ұжы кулы санне бітне көрсем жедет. Кажардываным, ну Санбай сан лехадан лажайып. Юрру әжу зан елт кунда, Кузерде әмір жунунда. Пәледе пит ман байым. Шабақ саған гай, сағал бұлінде выл ман бай. Шаплада пур бір улдаланын, юптарнын дуын задрать, Тагамын недемскер варланын, пузать тем хашсы тем Темле ытла минретмеш туйым, шак сыртсембе варзен, шак уйын, ышта жүреденес шештех, теме зылдавы брубегех. Анжақ шак да варахын Кергита требек сирелет. Шанманлық паре ирелет. Нихшан енжен де вайларахын керлет чарезасы. Хирзем, епсирінбех, аненерзем тек чыдай мас вадим ажабек кол зайратил зазыбах шанхов война пушна пажанбек пурах чулгазаган зымах анзик пыржабек веттен жакын кашни дунгадаран андагын эспәжікте пәтчен димар, шыржывда халық юнажар хырман зандымару волтарын Вăл агы çак çăл шак çак шак çак хирзенчен, сәткенемет пулзан анбарын, самантлық чун хавжаныне, анман сана шаржаныне. Вадим зисмері хумын-хумын капланны жуғырсымінже, вұл çитрре тарать салғулын, тарать траль шөлеумменнче. Бұл шыппын çылдавра дингерчче, курать Шәремжінжей герджі вырдать, Унжумінже хымла, пірі өз чухлі болмалла. Кышткашча тренгелет иржилі, азырған ұлын вірнебе. Азайлю хистенебе пұғат поэт хәвел жәвлиллі, шал депнелле. Чанаварда, шиже чапшуттын шымарда. Таризасы янза жуғалжы, пір хускалми үзендіран. Леш шуры гайгын сазардык ваш-вашлатныран, Тавралық улжынжы замантлық, умрах ишра ялдах юманлық. Шалгуш табад ушлангыра, шевле улят чулбалакра. Пір жин кашта каштабек шүллі, керезін бит аллы чукмар. Мән бұр жан жүрімі батвар, Тумдері хотлы келі жүллі. Утнелып катьвал шаварать, шаварны майын шығырат. Әжетте сағылда жүрені, шырсыт кенне тұран тавда бұжа ғыржынным денін, тәк сейлет уналын жен. Харт тулғырат кәскенде ғыттын, тавады күшлі ғымыр еттін, чылт шәкленет ұсла қылғи, бұғат хужи жіне ғайхи. Леш шоп, вәри, жебен ашлық. Варвар ғыват бұл кәбіне, Чунра жыратныге вине таза азаплындамын ачлын. Тәл булдыр тұғырақ тышман, сыв булдыр тұғыр йиттымман. Хузан ұлжу жінжен катка бұл барза дуянна тіне, Тебірді кран бұл хыбылға бұл хывзаларда тем хүттіне. Ундан таргасны, үт шыржилі, улажыла чылхиде, вилі озанбек йывыррын куран, шакланже пиже туратран шала жура спексиве живе. Тумламе ванжы календе, Анжах телей траль куженже. Траль чәрі, пуранатвыл, сыва. Шәрырлығы, түбе аны, мән бұрзірден аслы, манны. Траль шөлі. Вулаган кажардыр, тақшан бұл нирдні жапла, Вадим жүнне тым жапнын жадыр тытса құтлары болмалла унгу жүмін жиюгердік, пылғанны вайи кетреде каластық манжында ютмар. Епхам мұрат, епхам вырнар. Епхам да траль юрри юрланы азат тезен керегінде. Шурдаллы дур жүмінде тұрза шан хытны, бит хыраны, трале тышман хубырласыран, хубырлаза тәп тывасран. Чаваш тешмышлық не біледір, ун дурызен хизебі жүк, хаярзене де ырзене де пущапны тұраны жоқ хоть падишки хоть мажавары ус сабыран булмары ни иисус ни керемет ун бұрнышне гүмен бегет візем хұратны же келдуны візене жываш ку сывлышмар ку шин яваш хашчух хаяр мұрат чыважы шабақты мінжін бирінен шақтарын чен Пуян вұлбулны, шур жері ұнларны уйрым ял ешран. Паянда жұртпаллы ері тухать плуккасны газыран. Е әш дубаше, дубашы, бір жух тада суға жы юба деп не жылдерет. Е кымрықпа келвестерет. Чакшымарды хуппи шармезір чилай вырда чырайынже. Она да жұрт тавражынже тупны жинжен тен илтне езір. Пәрзымақ пагаластық халь, Юмах пулмангу, пулна траль. Валкурыс хутна, туна, сутна, тудар нугай енне гайза. Утпада юртна, уттын араскал не чундан жанза. Чаваш демидове жак чимер, юнда бара шаратна тимер. Хавғалану вәргежебе, вәрзехрелнескер чибер, валкурыннун жух, матуррын, вутрангыларны тимербек. Анжақ күнжул жумас пірбек яланғыв еккебеан бурын, патша зизет, туға Тимір тимірсене тыдас, шаққас. Патша жара декен, мендівін, Чавашын иріклік шукрах. Юрать лажу, пужу занғывын, эппин тараз Сыв Сывбул испай, сывбул шавалым, кижеман юл юратны ялым, сывбул васлач. Каяп, шилге, тен уйрылу, әмірлеге. Сыв болға шыңғырды жылгузым, андип, жықлан никшан. Узал гүн земір сагайзан, хер бижбек шуралы жузым. Шав жузыма кетсе илме, парам зана хам билеме. Пилле манада юррым зассым, ютран жеттірчедезе. Пәраржари мул юғын кепредулин кепри дулин Пірла жана тукмак шезессен, жүмне хунам хужезі. Пір уй депсе жүнзаларзан, итти зене шыварзам. Пір ажама сассын он жұрт, тепризіне сықлах, шылгуш. Мантығым жын ялан жұлуш. Сипле варент, ятлада ожыт. Парадып шығырбады бар, ырлығындан шыл анғывар. Ах южі уйрылу күргие гына чевендырать, сен де урабие сех тем кышкарать. Анжех трале томран думандыр, явандарат те пыллалдыр, не зулать пірре, лынч кукленеть хыла кесре. Ундан тапса зигет хаярын, ял иш тарза бідет чалбар. Әй зе масту шул бар, айда жүрен халат пек ярын. Траль зиктере ербе, хышран вишлав ун йррепе. Ну гая девыл сағалы, тивлетлі шеннелле. Эй шурбатша, шыра хағалі, эстытха, шак хағалдрале. улах та хытлы вырын, әрде деп хурын ырын. Вармане тулық кайкран, шаране, курық майдаран. Ширмадулы та кырдыш, Саралық қыш турба ақма, шәк вәтліге бұлад құртма. Тарғашын пиғамбар, анжыргыш. Ав сән занятна ақлажа, Бар қанлық мәскін жыважа. Историк сем халь кударужын анендереші Ивановпа ұқсай сылақ пужен тымары траль ангардынже. Шаплада бұлі ағалдені мұрат тавражынде итлене. Чуна вәжіқтерен юрра, юрлашы сылақ пуш тавра. Унда жаплах тральеры жері. Кунды елақ унды жинзен, Тадақ қала мінен мезен. Чибигаранын чырзыр хері, тақшан ендеш тезек мана, хайбе жінзетші ширлана. Тып шуғышлын пір васкамазыр атнерудать хал ялалла. Черемшина курзанда майзыр, унба мінле алашмалла шутлатвыл. Манзырах майлажыш канажым бырынзыр канажиш, анлан малагу жутлазан. Ман хамын ғалі лапланза тарылмалла. Аттуйшы преллі сарабек бе, хама курмастып чынныбе. Чынақта тивішлі візеліх, манрар башы бұлінех, тие деп хуйға хамженех. Аттеліх пилі, асла адыл, югать хаватлы, сарлага — Бұл халық чунебек тазады, ун әмәжебек йылдырка. Бұл халық шуғжыбек тарын, бұл халық вăйебек патварын, Нимле вая барынмалла, юғат вәзет тек малалла. Ун ик ширане ик шунадын жар жілге адезіне, шәклет пуласлық шүллішне. Игалду атлын сават бере, лапкат бере, курза пәрпызық шемере унсылдымай кине иленне манхалығымда сымавал. илемлі бірінчі баш ене илемлі сыр кетне шавал автобус пагайзасын меллін сыртсен катрамызем илемлі пірре тывай зыткынан тепре вазан деп не анан пірре ялагерзе дугадын, тепре хула ужать хапха ташта да әшлі халыға курза чундан хавғаланадын Шулдалык таршыбек шапла анжақ хал хитререк шулла. Шуба жемжетнебек шугуне, тінже зывлать хибердюбе. Ажа елгулныбек шилгуне, пір пәлетсір сенгердюбе. Уйгірзенже заваплы жоплық, шәрхой хакне туйны шеп хотлых Таза ва жанны, ана кетсе мұнашланны. Сын бейде шуғышлы варманын, кундагашни юман осчах Таван ман, эз анжах, тезе пепке кыдаланын, шарамыш кыгырне візем, андарны ширып тымарзем. Паргалара дюзендыране, кашма бігек шемже жерем. Кел зуған яране, кушранзана жердем. Чечек кыларны шарул миде, саргаланза юзет халбиде. Саргаланмаун бурзылдав, мухтавына, шаргут мухтав. Панул миземде чымырданны, Повезидес дес херадязен, черден гагырзем гуллен, сәткен дурда-дурда мынланнын, Кәдеш шеи кемір спаза, хыбаланма азыр васказа. Ташта да бурны шылгуже палбал дуза тапсадырать. Ташта да юзем, турдым, кужем, умра яр ущын балырать. Чун хебірде чак елт Пур Пурриде пәдембех ыррижень пуласынақ туйынран, шүттенжене хитрен куран. Анжах калле ғанжақ таваным. Ташта ебір гурман жерде, узал хитрелеге жердет. Ана павны падаланы, табылдарать те тустарат, тәнже, бұл шуттын елдырать. Үде жуна хәнигур нижен, юнба кереліне жұлзенже, хал ырлық келді де кашнижен, хава сылда жерезенже. Әжесін мес бірде хал чупмас пырмағырза хыщын. Керлі елт пурда бәдембек, Чынақта пұрны щитнебек. Халькам жингужинжен бит похтыр, кашни хыйжы бибе хужа. Ши биде, кассере укша. Пурынде барингек, пәрзадыр, хашчух тем гирледеме, тыдать выл хайдавра хюме. Ман бурны жа юлда жан ғудшын, ман имеш хамында спур хамжым бурынам, ес хужын. Хаймая бер кашни матур. Сяплы жаплахта, чуны шизір, ел-ел гулны итлашке ирзір. Унбекине гурзан вара, ырджунлы ех шагат шара. Ют шин был юда. Пардаванда азырғаман гурман жүхне, чул бузара дедем жүнне. Ебінде шамрык мардек, вады. Шырлахмалла маллабек пуррибе. Щук, хал диабы куч ебе. Эх, эдемехте деман бавыл, Кунжули келді питкеске. Хут ятлашса гурман ман бавыл, пардигес кымылы түшке. Шынна хизеплеме білетші, бай житнен итла ашлетші. Эбір буян давраш пулман, шабақ ян пурлықшын жунман. Хышпарезе мұнжық пуятчыш, турдатчыш кужак кайыкла, шинна кашкырла. Ман де çухальчĕ ячĕ шуйттан вăржи Шавна була шугатрым кучпек павла тулда хевел машина жаве тулда стена дулажынже бызыгыш тенже яславе ану гаппа анжах патчен шабах вол шалгым жапны евер Синза сезем бурам керлеве ним скер чавзаланза зәделжіне ларать каскабек хускалмазыр. не де мыжылт сывланы неде де балыртмасть. Умрамын буррыне гурмазыр ерлет нимдывайман денне, тарлавзыр иртне әмірне. бада орыс тубаймарым, азайлет вылне стара. Кам булны тұлы тылығарым, ажам кужак пек алыра. Мен бурду прамда хамгыначы, шамба час-час тәртсе калачче ытла жараш кестезе ирттерге леттім жүтлезе шин ат пульдене шанны шанас келечке чух. Шабығы вăхытрах мін уйрыл тух ажадыва синжен бужанны харатны бүлі жамнужа ұмзанны бүл тутта ұшша. абай де чытма хистері эс марвел дері комиссар укши жидет шкулбек фаттері Арзасын ил шапсасындар шинны хуча басса жапмары анжақ памада васкамары пулинчче деттім кер тадамыскер жи. щук пурны жемекке байланжы үтпе кунда чарем ялда шаплашке хынықсан янта ывылымбах пурунмаллачы хенгуржы волда бәжікле, манжилыға жікле-жікле. ялда да күрендер пулі кужак бек тылыға кунда да дагынжы кущулі мана кушран бұға бұға бір жутлазасын хамда йиды чаремытлада булны хыды хам юныма хам юдеме парахне билме пәтме шак чунзара ыдараймандыр шак кил журда барагайман мәскер дуза бурнас хальман мастып кажаруда сандыр Қажаравайып тивіш мар вилзен топрада анандар тек түзей мәрі, тøже утры тек куже келді құралза, Тұрғындырлақ бұл шуды жұтры, тăрчы трезеде Халдин Халдин хальдин мӹнрен қаманын, хаманын жүхнеде чухне шутлары де бірда құтсан. Тен көштілі планы би вұртсан, вұртса да ғанлық тубаймары вадыз толланны бе, Валпульже планна бек. Сейетте жыдай мары Шарт тадылжы пушрадемскер. Чаре урлах ирдегенскер. Кузы хитре манвыльский чуне ташлары тангыда фокстрот. Костюм жінні, машина жуна, запаслых анекдот. Пазар, чечек судать прогарджак, ак выльский унум не топ чарджы, лак пажижень машиныне. Порви шпион, чигитрине, чакарджы шаврынже, вәштерже, шарт сиктерзе журан жинна. Ну илемби паян сана, тезе ғыне тада бір вуны минутран, вол пульже аэропортра. Кабина дегерне кырс чалыш туза тюрлеттірде шүшне, напрасно милые скучаешь пушлары кымыл жемесне. Ундан спортлотыба пинденге шаклатны жинсын биденженде хавасларақсын битпеле, васкарывал вестибюле. Вал жеш, пәлдер жазазы, шав жав респа, шав яраплан, Қай айылза келет баян. Мыскерді бас, апла бұлзасын, вал жидичен прерзегет, ресторанрақ кәтмедевет. Тен иртнетча абаттықтаве, қаш пуласы дегадара. Күнбек чухне шукрақ шинжаве, шук музыка эстрадара актупрывыльский пужы вырын. Кәшшурмалі кет пүлгірім, тегелезе кагай жырттан, теде вылмалдан, кужы ғожа барағышлары, калары, чушқа сиет. Кәжілембе весе жидет, баракалле қабат чымлары, шук-шук, илесте диппине волджаллы буттырброд чине. Ну мен, шутлары ларнымайвыл, учса стратеги картыне. Атнеров ләбірде де маймыл потраштара делембене конечно мардышманын анжақ чеелік пуургышманын Сайрадель булаган талант Эп хамда хамышре атлант вол шинзене аван бледи пәлет анжақ тюркес чух-чух коммуникабельна жежук аеп пайда зюзейле деп ну калы бурун гонорар аеп снабженец мар. Ашта мінре от нерв лазе, пәрден бір сова ергенде. Мана партком жленне зуйлаще кажал сентябрь вазинде. Кайран кам бұлі жағы унран тума булать пұл пылджек. вара тепрер жулдан секретаре житсен, шарттан. Вол иріклі художник, лаях. нихшан начальник пулаймасть. Аманалыра реальный власть. дженде кам камгалайы ебубы дедезі. Апла ланадех шак хералла. Ебытлара гочко бугатып, от нервын нуль нуль. Ура, шәндерюзе дугадып. Ну, илембизем курдын бұл. Шапла әмәденже яшкатчы хайне кермен лартса да туга сюхне щуттыне барахра дипломат тәпне. Сывулдыр тел булу заманже. Ак самолет хуллен чупса, шивхарже тожа жарынза. Бетон жинекеш халыганже. Ах сандыр, волчавендрать, кушпа илембине жырать. Тәл бульжеш, чамырдары хералы хералы неман яш. А бижем, чуна мылтын. Ну, чаплы иртра бұл мускав чаргучлензех пуль юльже, хер шоппын зырын гүлже. Мәскер галазун зандыра, адя юрать калаштарах. Ну, примадонна шав шавгирде столицына, акурға ман машинына, Сөклипа юнажарларадын, эбир жүле, тышман жере, чубарға катачи бірре. Хум ховаланы бе юлгавлын юған желге зіргемелле, манилим биде чунзыр калын шанны зандыр демле. Паллах катча хурах вол гур ларать кулза делейлін. Сабах те хамын хер бурдан, еп пырыныттым шагардан. Ебынланадып, панланадып, хер ивынны вол гальканать, телейлі вол хыйне жанад, вол хыйгына. Илтмес манады, мінех, кашни хыйне хужа, чәнме зырма жегес пужа. Вәзет машина шур жарланын, вәзет хыргас варманнелле. Шам гейде зандырын дарланы, туғатшы мұхмыр елле. Очта жедегай атпырсашы. Тәнже херне житсе күрашын. Шук тешсі де херри дэнжен, Шук кеде лайық пұррин Шаплақ Шаплах телейде вәс сыр бұлдыр. бұл манба, манба ялан. Тем лешке, плакалан. Ухмағымран хоть йиду гулдыр. Узал тяпты витчен хама, санабамастып нигама. Ну-ну, хаяршке языкатчы, шутлар илем бешра. Чын выльский гуже вуттыгатчы, капланжы тавылзы влышра. Анжақ мен качын юлны сизім, лапланжы, чанжы. Илем бейжім. Каплахан тәксімлет сынна, шуғадасран сана. Куран калажывым кыш чирлі, Епсавышма хавақ білен. Мәскер дұвас тәзі білен. Мана сымақ тіш егерлі. Еп практик. Хұт мүлле оза еп тәріслеп шылба жыртса. Еп түберен жылмастып шылдыр. Пәлзенде шылдыр хитрине. Шүлде хитре жұнатте шүндір, Сөне дянзан бұл жаржине. Леш сары бізі келлік қайық, алра бұл де манжын лайық. Анжа ғана дұр памастып ниғы жан неме. Акманын пәжекшиннін принцип. Нажар лайхи шутла. Пәршавы жудада чула. Тепредезесін мене принцим. Аттеде хаварманағақ. Жылдақ шырада туп хавах. Тен әмірзенлікки херарым аржин вейне басы, Еп Епхиріш тәсліқсем жырарым, бұл мары дөлік тубасы. Хашчух кын там аржин ардаге, Шеллев зырун бадаге, пулать капладан зыртран. Шабах вол даваган зутран, питшикленмес херарым джуне. Аржинына бұхындарат, херарым пур кажарат. Ирдет тешер, каллех юржуны, юр шолны шыдық пудыға, каллех күнжул юрты яға. Теншак шигынова дуйзадыр, юнра бұданны дуйымба чынмер лембиде. Сандыр шапла ни унба гышт килеш дегалі пурри хауну унузаля. Анжа гаржин херарым мар. Чун жирене херден гавар, пірре варне бейх сүнзессін мәскер юла чинран, мәлге. Кам гымырлі жавделеге. Чынах, унбекене дезесін шин ман утрав жинже херарам горе азынже. Вайлахман вылски, тюлік темжін ун күжінже инжетлік шук. Умри жеш хаклы жагедемжін. Эх, найгылды еп, тие чук. Те айванка юры юрладып. Тенеп, вадим зынне гурадып. Инжетлік пе атнерлеге патраштарадып. Халлеге чунра пір те жукха. Ашта вырда чул. Хош теле шитсе ну демеле. Мана кирлех пулас хащупка, эй тура. Курдымшке аран. Пағаш иккіште кучран. Ай шиде сандыр, шиде, шаврын. Лучше леш мана яла. Врандыны, кала жанжарын. Паян бажаған дұнзықла, Тұқта, тубам улақ ұшланғы. Таштавыл шағындаққа. Ага, шак сукмагах, шак құрамақ, Тада шарметрдан шатмақ. Машина жарын жеде тухры шушланғы варене візем. Кунда жапшам сем, пиле жүзет, ширлада дупрыш. Кунда хевелдил тынне тагат семзе каюзине. Чуна ужат садекле варгыш, Абилен билемби уда чарран. Кәш тухры выртры иге ларгыш, шитте де бульжа хажатран. Ну, мінлерех, курандарезе, ку вылскин шуллахи дворезе. Паян чи чаплы ежыну. Эпенян булдыр ютшыну. Лар би ларзам дарғашын ағы жаланы жампиньон, ку французсень наполеон ак кофедер мысра ну саша юрать адя чанклаттарар унгыщен туслын галажар чәлге жываргыш шемешмеліх пужатрыш шып парер жерке ах тутлышке емелі, вот ереге де кереге Пұшлан жызандырын зымаке думен жәнместінез чынахи мускавала жуну дурдать мана кулип похарадать. Йылдах манран келес пулзаны, еп яматтым зана ништа. Нажар имін жубашкарда. Хужа анланове гузанын. Шапла, оспа. Анжақ чунба, шук йывыр ба. Хружу уйрылу зееже шабаспегек шақсамантыра телейзерін хуразы хмеде пузарындар жазандыра. чен чын мезырларже. Ондан хый жеркене Ян Янг кәпше датса хуллен жымлары журатса. Ун гужезем ташта тем курнын, те кайыга, итте турада, сикмезір бұқрыш. Тубада асран дұғас пек шуннын, урнын волгурын бине. Хер шиклен бұқырын жине. Юрат, юзес пулать таландын. А ун он тюзес пулат шилленебек пулзағатландым. Шабам жым пурбарех кулать. Чынақ тайлембе кулатчы, хералы не жуптуры гатчы. Мән пурыныш. Вал болу вал озаду да уйрылу. Шабам эппин калаға ущын, вал тилмірже галлехере. Мәскер малда тәтреліхре эстәвеледен кударужын. Кам завязанын кытруна, итлене майын юрруна майыз немін жарламастын Тонлат, тонлат техер гача ништа пір дуйым қалмастын. чуна дем подебек жақ. шак шинжын ұн тем думалла бек тума да шал таптырмалла бек ним думазасында ытла шүк пек хайги чум димзір туйымда жәлгезір. язырланат кавайт хуллен калары хер паян арбашна чәлехезе. Кухирінжіклі калажун де тегеме де жүк. Еп каясса бірек каядып, хавақ шутла үтті берги. Шутладып липочка шутладып, ман қал пәдім шут терги. Хаваслан зикреда жасандыр. Хотте жуйттан жұпсадуқсан да, шак иге гонгыва кужа памастып шуйтана. Хужа, хужа был урых, ебу правжы, сыхлавжы липа пәлне бұл хурал же дедада ангул хужа дезен ундран хыраще управ жа хый даят пүшне, хый упраган илем умне адя смағын шугун вәзі черке дуллы занаван. эс тарават мұскав жына жен санделей жын әп таван шапла жы хваде ғывады, вель хевел же заланды мәнбур күжімінде елдақ шевле зырланын жапшудақ. Халилим бин жаб да ыдала илес келет. Шак шул да бұл жілет. Тінде демле ежіл садын тәрілінзе дуға дюма. Анжақ вай жүктама, ұтма. утма. Хал сандырын сасси, хой юры. Хал сандыр, ыдарми хитре. Вал да хаюллы, епле валадяшлат хере туды деп жердедюн вутлын, и кузе шалдырбек шапшуттын умра жунат те жранат. Тақта, мыскер жав курунать, жав овысқы жінже шин мари, шинашке, Саша, чарын чим, ку волшке, ку вадим, вадим, а хитлей мерым тем галары, туды вылять сасы келмест, еман чареми илдеймест, вут пущибе тәксебі жертнен күрт турдын жыман иленбей. Езі ұқмаға киердін, ебі хам жемжелдім бейт, шөк сашы юрамаст, тарғашын. Херзе хереместленне сашын туды пожылдадат варин. Ахилен бейжім, бұлдырин, еспур бір манын, манын, манын, тарғашын иленбе анжар, шөк сашы кунажар, нажар, хизеплемезір, тарықланын, кеш шумырдатык сайрать кажар принцесса ну юрать чанах сен құралыны, хуралны вақ пүштілінде. кеш вәреме керес хуранын хадарланзазы Құран хуран не жұллат бұт чулым анжақта ұтлашы бұл хулын бұл хават не бит парынмасть кірлевлі сазы янрамасть Шула духмашкын волга гадер. бұғас келеді еп тут тыдасса. Яш шин кабинран дугатте лара дилмажынза хербе. Тавай хуллен, кербе. хербе. Ну майда вағы жейіртменчі, шил давыл духра ағырза, ун шит мүлдәслі инструментже, яраттяк янраттарза, керлет тавралық шадыр жадыр. Умра ним гурын мисем чадыр. Хереслі шижім ялтладад, түбечі третте хапладать. Тоқтаға липа, чарын, порын, Анжақ темрен бе, хуплан жеде бе, юман жиннех машина тұрын. Ах, выльски шизем аслади, машина пәтрі господи. Тусем, епширдым тұғыр жаврым, хабардым тұғыр дударне. Кашнен жіне хизеплін жақрым, халаллы музы дударне тусывлыжы хрусталь бектары, кунда шин статуи бектары, вәжәхір ризыр бушлықра. Анжақлере, пидяякра, каллех те мандарын. Юргоралева бужинжи, коронын вичкін шут әнжи, азамлы санезем жуптарнын, вал дегілдет, вал хедердет, вал куш паватте илірдет. Унда час шидіп хадеместіп, шабах пәрпалыртны жула, Вәссе дұқма мәтленместеп, ана ашсақ ман дұқмалла. Шүлде топтыр да хевеллі, мәнма аяларақ Мән Мәнма жи юрда жил үде, казат те чәренех Шақна Шакна білеші шул жүрене таза дәллевлі баттырзем. Ман жуғ жымында дусем шават-шават пар Ун Унғыщын ишнен караван — мал еннеллех пырать роман. Анже кажарда цемір шунадым узын жылыштах. Түссемір де бардак, түссемір. Канзайлем ғайып кыштах. Ман алурам да сузырланны. Чернил бала бит вараланны. Шактап хырманын бүлімре, шупшат та жылынман бірре. Ана гына буш таргаладып, ұндан каядып мунжана, эпин ана еплырмана. Тада тунмазырақ каладып, чуман хұранын хымытран, чунман хырать халь шурхутран. Мана жуғатны дет тустандыш, візен хаваз ешкерінде халап ярза чуна учсангышт, вайхал чубин дымарзенде. Андив кужазен герлік кардыр, санра савны каваргылардыр, Вол шулымлын чуптунине поэт юратны ӹмірне. Кайран шурбержетке жыране, алран гайми агизухи мэнь буржи тус йышран бахи раны тлачин мен жыраны. Пулать чухты до жасы, анжахку сасы. Наны херуллин галашны де, ха-а хаярын еплени, мама философ пекларны де, и-и сабайлын жутлени, ялда шак жын шивых, шивых. в кыштах вассенде хывых, кунда кашни хайне білет, мәнгірлі шоп шавна илеть кунда хавас сень выляве. Париз ана, тепри она, туйны жаклендере чынна. Парбеклехпе кижемлех лаве, кунда тюнет те арганать, вара инжех Парбар лажа пушне бұрғалі, яргезір халық кудезе. Ун зем жүреші ғалі, жүрене халін юдезе. Візем хызембек маржын. Кашни егирлі гирлі маржын чарре те тон барать, е суржек сирбатсе хурать. Вазем жым бурыныш пугубек. Президиум вазем е зал. Кышт ил, санран узал тек щук. Кам ирлет сар жубек, кам жикленей хаймілген Варен меллемен жавзен жен. Мухтав дурра, кышт алғасны жын, тивлетлі музы мест пирінжін кашнижін пәрәміріге ғут келмест. Волынланад, ирдетте әшке, эбір чул газаган бек әшлі. Сүнзе жуғалзанақ тавсы, Чәрезінже, тінже засы. Питсемде шиштермеші гулы, шурбуслық ана жужынах. Эбірін ланна дақшанақ, тінже илемлі де салғулы. Паян вұл тыл ғарымла, пығат кыш шиклін малалла. Варманда дунзықланы манзыр, Шәрдәрлі қайыққыш чечек, паржутлазан чаваш манзыр, Түбезір омырт кайыкпек. Эпин саламзына юманлық, санба юмахламашкын лайық. Юрла шарепасне тынлам, пармаграмда пір гулам. Сәм рап путса жуғалны, тезен мәлгезіне, калар депре жакшар жіне. Вәземде бұрынны, сывланы, Кунжул уравине гуллен ваземде тәртнехін белен. Вазен хуралны саня биде, шизет хальманын занымра. Вазем хайланы шикшах шахлиде, юрлать хальманын завымра. Ак мэнжін санбала варманым, самах патмесних шандаманын. Ак мэнжіне демана, ялан турдадын сулғынна. Язычник кузе, иге кузем, аваллық тәне чунымра акммен жіне зеде умра капмар Азат тезем тезем сирен, терденге чадырна зирен. Шүрем жапла бұрдак тәллевзір, шүрем чуна ярза юле. Ку иріклік шүрри тюлевзір, тюлемелле. тюлемелі. Күндезі бе сем келенчір, чунра жән тірзем дірленчір, шән зазы кәве қылғара парлештер бір және юрра. Шурем адавасқам азыр, нигам жынкирлі мар едем. Кунзасын же будам, шадем. Хам буррине де балыртмазыр, шүрем кашчен, кашран ирчень, ура дубане ыричен. Анжақта тузымзем роман жын, шаби, тәрмежін небегех. Ана да вғыт ямашы, тақшан иленне иреге. Уналық не де унгандык неде не де лар мәскен хускалмазыр шир хут мұргілзе килзе жабать хуть чир вәжеренме санран жақтылы, роман вішне духмазырда унченес мәскен пусмырда транзит ренжеш йывыр салып үгетте кунжуди гуран ұжылдар майлзе тухсан сан әмедю вәжері шақ шак сан жырураран тивлетлі шалыныш килинче пір ырыйыр Мән бұр вайран шак самандайыз васқададын. Хайрадын сынжырна, хайрадын, шинже беро вежебеле. Анжақта сынжыр непле час парынмаст. Үкмес пулинде хыда чиріпленед аллу, тәрекленед ваюғалу. Аға, әссендередінінде, вара, чи тивішлі парне, тададын вупкын сынжырне. Атнерында пір жағы Пужратны бек чарынми, әндетте вәделет унхеме, епле дүзетші шипушмими. Сабах хебардезе юлдашын, сиреп ағымын галашын. Чаре жинжи вәре жула, сирме бұлдар жыбыл жапла. Кувығытлық кына туядып, аплабулинде жегеде, кәрдейрі музы үгеде, елт манжы жин. Пулас туяда, херзен вылянжық шуышне, мән мән Ним жел зарал зулза вылгайры таван жубашкардан инже. Мінех, ун журу жубашкары, он бурны жын негізінде. Үтті, үтті жын пульме ғурлық. Хал урық шул, тәллевде урық, ехерде хердезе адылар. Пур тивеш, юраду жеш марвыл. Пәр не был шынышмаст, пәр күнжула да вырнашмасть. Бұл халық чүнебе парварлы, ак мәнжін бурнар, әшлер, шутлары кайны жухатнер. Вол мускавра Архив тузане, пылак сырақ атнер атнерзешмар, тага мынлане, чагаланза сын игерне. Блокнот терленже йырым-йырым, анжақ тәптеп жиппейі варым. бір факт те прибатне дурдать, бір ер те прибатне вырдат. Шабақта шуғыш чымырданже, же, тәлі баллы зырғауза бұл кертірі кардана ғуза. Пір вырында дыман, пыданжек, тәтірелі, курын миосхал, пулат тұрат, материал июлін тарават хевелі, уявлын ялгышы дулда. Хер уринжи шинже келеллі пушмак тірлері асфальда. Те ұнзыртран гына губульже, үкет пірреміш сары жүлже, чатренжі хурындырынжен, шаган лаплап шул жезінжен. Шаржаланза тардухны дейін, тумламын сырғанан была әмет бұл хур жажалла. Шин сулғын жыраза аллейін улақ не бұрадь, Атнер гана вулать, сирать. переделки на жытмайы, хайганлық не жінедіна. Мускав гортлык не жытмайын, шиет вылхынық манжынна. Кунда ун тузе кужаруже, выл санжын алығым тезе ярзасына хыбар, атнер бұштарынат варвар. Ик хутлы дачара парбюлем, варман, пәве, шалгу, шаран, шүре журан, шүре жарран, Шывагер хытлыхра иргюлем, Шир пурын зиме шыплыхра, Камагу илертме ара. Мен пулдарулық, Вал хайделлен капланны мар Талантта вғытсыр анделен сазарды қылармас пужар. Талант выл пулдарулықтары тары, Выл әмірде вұртма бұлдары хыпса илмезір енере. Әшіре, пірден бірек әшіре, кардалана дюн Шин кыдардать бурлых хайне, хай пулдарлықне. Депле кадетч, омзанач, атнерде деч шут саманда. Анжақ ұшта жывыл, ұшта. Шук пулман маргапла атнерін, кудуы мұнжын иртнегун. Шуғыш сене зірзе бірерін, сегірлензе вәжетте чун, сазардық, есунар жымари, сизет, сигет, ак пыргычлары бірден біртір суғыжа телей хале хут ярдаша. Тен бағал лопкын шуттын похат шургут чине боет. Палеть вл, пурбырех келет шавтеліндерміш. Шурығудын азамла тегережінде, вл ял чижет піррейінде. Поэт шуру их пек тертленже. Тертленже, тәрізек шижак. Чанах пулман деймін держе, вл пулны, пулныға анжақ, Сымақ тупсан епле вәжеден, шавна мінбе, мінбе визейін. Нимскер жукран нимскер дуны, кухой азамлық, куш повны. Тердех бұданны, вая тузан жин Курзан завза да бұқмалла, щук, кувыл паны, чи асла хебердю, тивлеть. Атнер жақна тәпрен білеть. Шаксым атнер жүннех видерне, тен жавынбақ туят Самолет марғайне вестернен, валхый вестернен Салам юратны жубашкарым, сана санып кылармарым. Ху мандын болы манжинжен, шутладятнер хыйыжынде. Ман-ман мен, вишчиру вырдатчы, килде вылдаврынны жүхне. Официал ответне горком білдерні, результат атнер атнерзаттин мін самаях, пачыланны демежедіх ях. Халь хулара шаржер хужалық, үзес шындырыжать кашни. Киев оборудование лаях, тадах талаях рахшанни, укшағываще, туянаще, анжақ вырнаштарма манаще, ешук специалист, вара хайги жак кемзірке ларать музейду прибек, алыба да нигамдігіне мезына. Шаржыр бинденге шак шынать, земде шут сырпаттыр, тепрер жылдан виштенгелле станок азанна, утиле. Кидем купрозы, визе уйых атнер тәрмешші бала. Хашпаризем анзик, анжуйых тезеде бұқрыш Ну май алганде, ұлғанже, атнер пушшех те хайырланже. Пір бұшлығы хваттер, тек чыдаймары Варилих не жарма білмері тыттар же чишкы шышмага. Кухес чынақ мага. Мен гадазун. Штраф тюлеры — шабақта шапры келеме бізен ғалвоға түлеме аштан жи, пұқсан баллана алымар жи, епір бір ялданжи мургар ширатши евармар, конверт кәш ужілді вул вулать поэт ағын сын бижіғалі аноним тарғашын есі шитріним пожылдадат волкулны жемін айда қымзар мана құрат, хәремеслен шыртнадырат чынақ сысна деймін ах ексік ежілде оман юрат шәленжіксе яман вишімішне ват шиндерлене ку чын таза айванлық пул. ман хуйғы бызык пулыш тене Шуғалжы ывылым миккуль малдан жиру да жыргалатчы Пачпа жүкша да яргалатшы, Авлан жаде, Ак вуны жул ни хый ни хут тавражы Адип чине гурза вилестеп хырап херне гайма. майри хитре були маймар мазь пули пәлместеп Килмест, ни сас тумас темме эп ыйтмыттымчы дежиме илертмелли шуртерім жукта пулин чаде деп хуть укша патшалығы масть эп туды чиржеш хыт аптрадать кажал бин батне түбелезесін, аванчы жавесрел кілзесін. Ман воғыды іш бұштарынма, биллешшінчі шар бұшлама. Езір ташта жырмада маштыр, темек пульминде ұвыла тарғашын хуш келмей ала. Амыжы бе ларза калаштыр, күндезі сүнитчен күшіра, күшшілі бе ұйтса жырап. Ах шапкалан жығы бұл жизі, ұлғанлышке завалдан. Ман хамын жылығымда бұзық. Еп хамда ұйрылны ялдан. Ман хамында тем жүхлі барым, азаттене бұдараймарым. Озан жүш иге азанне, тады призене. Аттем, выл аяк ражуғалжы, тыван жыр жывын хуралжи, выл бұлны шәне яладжи. Ялда жетмен хаунын яжы, шабақта пужы жерере, ашта выл выртны, хош жере. Пәлместіп нимінде, кам галі, Салдагын дишлы жеминжен ана аставаган тен халы, юлман да бөлі жәржінде. Ышра жабах манаш жебаныш. Салдак етне хуплайме маныш. Салдак вылғыйжын жабышман. Тышман пір унжын жеш пулман. Салдак таван жыржывыл халық. Вазен жісне юделеген. Пире делей барнелеген. Эппин эбир асрадытмалық асрадыт малахемірзем пірбек хизе превізем. Атнерлы чамзырленжы, чамзырленже, де унын хал зайра, салғулығын хура бидеже, педекте баларат сынра. Пір жуғы жуынын жағы апхыр, Сабақта тірісмар бұрнат Кашни тулаш шихынура выл дем кылдыге курать. Искусствон жайлажу куне, шитмес шинбажин хушинже, ытла тырлав Пір жын қазылза жин жүне, жын пит азапланмасть. Ана ебек эбек туймасть. Үрлаши изана, ес тура, хурлащи ес мәскергу. мыскергу. культуры культура кашнизымақ калагана. Чаремірзем жи сиве. е худшыну моделі киве. Еш шуғыш туйымын хакне, укшабегех сымақ пальмес пәлмес пірекші күжармашқын, пір хойын бе еннерзір де чапрас люппер, сымақ кубику баламашкын врендем мұрытла хитре. Мән галіш тұғымзем бире. хотлы шутчандалак, суязыр шыпчык юрланы. Пәрден бір паллылы тымғаллы, шил варгыжы, шыв жарланы. Шав құтлық шинзенже бұлзанчы. Шук шуғалман, пәтмен гужанчык, Бұл атнерде де бурунать. Вăл пәргет евр ярынат, поэт шухышинче мынашлын. Нихшан да уйрылас шукла, пірле візем, шапла, шапла, чи аслы чынлықпа қалашынын итлет поэт ұны мінде ужат чүнне. Ман вішлен бурать калавым, Сиде деп тұны шырана. Ун шуды ежілі явы турдать хыйбатнелле мана. Анжах ни лопкалых, ни каныш, чуна чынжын телей хываймыш. Мінма дезе бебе, уйырлай марым кетнебек. Вăл кайры. Шүттінже илеме сизе як халі унзырах. Ташла, шурхурын, мағырах, тек биз ана илдейме. Хаваслықран, кертрен инже вырдать выл, ял мазарынже. вилдопри, ялмайлы тербейлік числа унын бур касса дерленем рамыр балык ларать шалт тәлленнен шапшур мәскер жіне кунда ышта каново бек маттур стажы манравыл тыве евізі грацы дені денебек тагамаллы пилеш кужарны те пахчаран те вармандан Үсмежі кымыл бұлмандан, ешырықран типсех вылларны. Похадина, Вадим, похадь чунне хуража ханзыға. Шапла вол илтні, пәтне деріш. Шу кунын илембе Ну майш вылские ебітлеріш, чын. Пәрана була ингек. Шавгун илембине мындарын вол адылдырық ярындарны моторлы шымыл кемебе. Шунат хужаспек пулнебе, азырғайман шумрах ракета сазарды гиртнене вішсе. Түнеші. Валдуға дишсе, хер киме айнере үйгетте. Шалаган земгана гайран, қаларны деден ажывран. Вадим пәлмес чаға чиживық шынна жуғадатсы мінне. Юлда жыдузы унын сыве, чиржер азап күмен ғайне. Кугамыжы вілзен выл сисірі, халь амыжын жереде житрі. Вара ун ғышын хуть тавлаш, күнжудыве хузы буллаш. Манех, куч чандалық яры, тәтменлік шук көйергере, Кашни тәнже гурать пірре Иран булмасть паян мінжері. Анжақ савны пүкле вілні, Ку саргевел пәтни сүнні. Тарат Вадим халь жаранын, Туды бір засыр ғускалать. Пулны иртні унра варанны, Бұл шуды мақсем галать. Чәне біне ажашын, Ун баялан пірле булашын, шунзаметлен низінден, пажылдадать вылдемін тень. Хай не те кылганать, хай узыр, щук, пулдар узыр булныран. Телее тардешке унран. Эппин халь ылган ныде уссыр. Ах, чиссыр, хевэтмеш шыба, сана чығалі, пужыба. Сазардық тағы сие керет Вадимын хылгини Надо үшмен. Яшна бек пюзие, кәлдәзі жапнысын битне. Апажым, әнде канлі живыр. шақна елсен, үтла да йывыр пулзагаят те вадима, пулдараймас бол тек чытма. Шыбырдатса ғанат күшшулі. Вал парына дая калла, вара пұхмазыр гаялла, удать хуллен пулдарны жүхлі, мазар жинден ял еннелі. Шилбе хускалны мәлгелі. Темле хружы вайт искеррін ана үгерзі келінде. Юмақ шуйттаны зене шкере э патранжы күзі өмінде. Ваземдаштан гапланжыш сырлан сырланбек шаткын сырде жилдіш, талларыш жыл чуна аза, тек шал ерзеде ташлаза, ұндавралла жабрынгаларыш. Темдерлі сынлышак ешра, Вадим паллары сандыра, бұшқаш кірбек шавжин улары ақ кашкыр марвыл кеш шыған қач сахравадима бұшран теприде туинче палланын хушкаланат пить убыде сымақ болса демскер қаланын алрандыдат Таштан тачтан пуш бұл дупны, Она вара чанақта супнын хюривешне де вұллардат уризембе беде жымырдат ундан сиксе елес мелезін тұғындарат те вадима эх тыдына дағылдатма вадим кеш паллаза врах вăрах пăхатте унжине, курать убыдере, хăйне. на мачаран чучуда, унда гунда вăлзулунать, унда самре, кунда вăлщуда, унба хер вудыш ярынат. Сәмре жав вудыш санебиде, темле тюлек те шебіш Анчақ шутта дұқсасынақ, темскер улыштарадына. Тәзет выл сиввенде ғаярын, хай жумын жимілгезене. Тем хеснебек хый хезанет, хусканове дейірік марун. Самревыл улжынать каллех, пюзие сыне эдемлех. Хура не дурат тирбейлі, аллы жунат пек шымылка. Кашни хусканове унмеллі, хыйдәлленех чуналып кать. Анчах чучу куне майлы, тек ярнать выл кайлы Ништа да чарынманны бе пірре узал тепре жібер тытсақ чарас келет хал яжын ана жав сұра землехре. Вол кучранах бұғат хере. Акты сыралыне тыдасшын. Хер ун батне кышт ұндылад, щук, вудыш сиввенчеш кулать. Калле гун давралла керзін бітлім әлгезем, Хуллен жәнет вадим, пигежем, тухсам жавушкынран, килзем. Щук, нимде улжынмас, тәтреліх. Мәнбұр шуйттане де пыт чугалать кушран жех. Ахилемби, куес тезех, мэнь ма узал ежа зермерін. Ваю житмер им бітчен, мэнь ма жишав чучу жинжен, хаюлын жаржине жинезік Анжах мэн дывын жау халдин. Кушне ужать, торать вадим. Шапла тадах мизе хучченжи калашрывал илембебе. Унчуне казыль жепатченжін, вұл шүнже тунзық вучебе. Хыш-хыш саман сенже атнерін пірреденіне скілмері, юратны хері жүккене. Вұл үнді не саспақ вунжар ғуччен галары, шүрені мар бүртре унгун, шуғадубан раны жун тек чунзыр, шыплығадынлары. Поэзи, пурыныш, илем, хал унжын, шәклейми шәклем. Урамалла бұғат вұл тәлзір, шовжавзыр холдыбек урам. Кунбекене волгурна тәссір пачсассыр киві ора. Яри давралы хри пургужым, юнра дюнра паршуғыш шужым. Кашни ехвалать хайне, шуттенжерен лештенжене. вăл жеш темле тәлли балызыр, темле ик вағыт хушинче Тұрат пек хайвырненже, пуласлықсыр, шабақта шиксыр. Кашни жинна да заманда, озатны кундан — унда. Анжақта пурныш жихраве, ун вилем зырзасы юрри, урам жовжаве, шин яславе, илердеген тәнже бурри, шакчарлехен ыр хаваджы, атнер жүнне тәреклех паджы. Сывал жывылда кашни жаплаш кебірінден. Чи йывыр шуғаду да эрлік, никшан таварын ми, хаклы, те шулбаллы, Каллех пурнатпыр шәнзенгерлік шапса үгеретшен депре. Йыл киві, киве тінжере. Атнерін чуне салғуланжы, хакланжы унжын берегет. Вижемін не девыл суя суямін не девыл білет. Выл ялғышса жунмас тек шуттын. Пір майлы тәлге жүллі вудун шурзанен жекыш палырат. Тен Хал бұл шивычрех курать, Эдем не, хакнеде, Айванлықне, чурыслықне, Ажашлықне, не. Анжах хойчунен тегірнеде, Бұғат бұл хале час часрах Кашни бұқмасырен, ворах.